Bueno, Arte León, Arte Kerkazko, ezazta batik. Atude gu zazpian arte gu gora beratik txeko bat, ikusko dugu nola bat zen. Eta ez dugu markatuko lartu operatzen gora, baina bero bero gertxa faridago eta bero gertxa espazioak urratziko eta gara. Lakizu den bezala gaur, aturratu dugun egunak utal, intertulia bat planteatzen dugu, e, hainbat preso horiekin gaia da bizipenak, bizipozak eta ikaskuntzak orduan pixka bat elkarrekin adostuta e, beraiek nahi izan dute bai tertulia irekia izatea da, bai, beraiek e, eh, kontat, kontatuko dituzte beraiek parte batu nahi dituztenak baina edo nork ere Osa, parte hartu dezake dozen momentutan, bai, nik pixka bat zainduko ditut denborak eta zuen interventzioak, eta saiatuko gara aipatutako hiru gai horien nola gaite eh, ikutzen. Eta, ba hori, asmoa da gune goxo bat sortzea, lasai itzegin alizateko, lasai, lasai konpartitzeko gai ez, ba, sentimenduak, Hortarako importantea da denon artean giro hori sortzea ez, eta eta entzutea, ez? Batzutan adierazpenak behar dute bere denbora, orduan ba, saiatuko gara ukusten esaldia bukatzen, bakoitzari, bakoitza bere tartea izan dezan, gaur etorri dira, ba horretz etorri da, amaia etorri da, dizko ere, Jose Mari, Asier, Patxi, Raul ere, eta Jitxo, eta beste guztiak, hemen gaur guztiak, eh? E, Badakizue gaur gaudean e, eh, oierri dela, gazteiztara, gaionako hospitalean. Pisto bat ere berari, bueno, berari egunan ditxo bat eh, egin eta Eta gehiago horrela diratu gabe, hasiko gara, ba, hitz egiten, bakoitzak zuen hartu. Nik jarriko izuet eh, berriro izen buru hori ez, bizipenak, bizipozak eta ikaskuntzak. Igual momenturen batean galdera bat botatzen dizuet, edo norkere momenturen batean galdera bat egin nahi bat hori da. Vale? Bueno, itz, igual, lehenu itzeitzen egon da eta... Bueno, Igual, Azteko bakarrik jarri esan duen bezala, isi jarri esan duen bezala, gaur e, eh, oierrein da. E, eh, oierrei bimila eta amabilan harrapatu zioten, e, eh, inkoma dekortin zeneko minbizi bat. E, harrapatu zioten ean e, bere eta bueno, prozesu hori pixka ikusi dugu ez. Manol hartzen duzu nolako oita ama piko urte gutxikin kasotzen eh, du horrelako kolpea, ez? Eta, bueno, pues, espetxean ikuntra ba guztia, ba, horre guztien dira, ez eh, tratamendu egiteko, eta bar. Eta, bueno, hori ba, arren inguruan bere, bere borrokarako indar hori, ez? Osea, lehen ingotik ane eh, oso sobe zinatzen zioten, eta bere akreston bizi, bizi indarra zuen, baina, bueno, ez zen bakarrikan modu biologikoan eh, hitz e, egin da, eh, esan e, borrokari lortuta zegona, e, ba, esen gabe, aurran jatzen zioten problemei, ba, nola egiten ziren horre. Eta, bueno, ba, igual azpimarratza, ba, hori ez, ba, oier, e, baionan hildara, kalean hildara, baina, baina ez dela librei. E, askatu zuten, soilik e, <clears throat> hilko zela e, garantizatu zuten jenean bueno, men hau zorba ditugu pare preso gaixo, eta, eta preso gaixoa daude, eta, bueno, bat egu lehen bidea egin duen ez egiten, e, preso nien zer, zer da egin horre eta azpi marratza da hori, ba, kalean hil dara, bat egin dut egin, ez egin izan dugu guentatu bat egin eta berekin azken aldea gotu nintzanean, azpi gauza bat e, baldin badaukat, aparte bera nolakoa zen, eta, bueno, ba, zelena guztian botako, eh, baina gauza bat zuen argi, ez, bera kritikoa zen guztiarekin, eh, alde baterako eta besterako, eta berekin egon duen azken, azken elkarrezketetan, argi eta garo izan zuen, bera, bueno, gelitzen zitzaion denbora oso, oso argi izan ukaran, bueno, izango zara epe bat, epe hori ikusiko zera, ba, gaitzak e, zion bitartean eh, iraungo zuela, eta eta horretan borrokan jarraituko zuela presoen alde, eta berdintzitza jo bat zei kurpean, eh? Bera, zein egin lagundu, e, eh, zei zilartean izan, ez jore presoen alde egiten ziren ekimen horretan, egin eh, gozuela bere karpera, eta azkeneko momentu arte ala izan da, eta hori kontatu zigun, eta hori bueno, jakitea, hori er, eh, mazazki urte egin uste esako zutela lehenbizik hartzera, uste lehenago egin uste ikatxilotu zutela, eta izan da borrokari eman dago bizitza bat, eta bai, hori da. Astu eskatu nahi dizuet bakoitzari ere eh ustat kontatzea zein izan dan zuen ibilbidea ez edo nola izan dan e, atxilotu zintuzten, eta zuen, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Baina zeretan ere, errapatu horreita maika, lagustuan. Bueno, bueno, eta di, eta ni espetxean, no, asier hon. Eta, bueno, ja, bueno, bo segun la audientzia nazionala da. Bueno, bo segun, no, iru egun. Bueno, komisaria, bero pasako dugu bueno, adientzen batzena, eta bat, bueno, zertu, karabantzela, karabantzela, hanbie egun pasa, deskantzatu, lehenengo eguna, deskantzatu oso ondo, eta eroia, bueno, pues, bidari, alkala, eh, Cartagena, pillena, Marcutene, balde modu, bat, pila bat. Zenean, ogoi ezte pasa espetxean, gogorra da, baina, bueno, merezi, merezi, merezi du, eta azkenian, bueno, gure ametsa da, eta, bueno, kriston e, eh, pasako du pila bat, han, han barruan, ez gogoratu eta gogorra, hogei urte eta asko, baina, bueno, Hala da, gure, gure bitxitza aurre aukeratu eta, bueno, eta beti da, eta ahi ez da. Ni lehenago eta maika, eh, ero nintzen, atxilotu nintzen Bilbon, eta hau eta bi urte eman dituen emarruan. E, eh, zera, ez petxe batean ezagutu nuen abaia, eta ba, bikotea gara, bueno, ondo esperientzia honak izan dugu, barruan, kidekin, maitasuna, <laughs> laguntasuna, ne? Eh? Ta familia. Aki, perkonta. Tarako da, ne? Eh, Pero gure da, etxe eh, <clears throat> bai. Ni, Laro gaita, saspian eritaldea erorizen, eta ospagiteko aukera izan nuen, eta ospagin nuen, oski. Eta laro gita amaikan atxilotu duten eh, Estatu Frantzesean. Eta Florira eraman nahi handik e, bost urtera pasan duten e, eh, estraditatu izan nintzen e, e, Espainiara, e, sartu duten, bederatzi labete egin ditune eh, karabantxelen, handik eh, pasan induten eh, topasera, Salamankara. Eh, Salamankatik eh, Baldemoro lera man induten, Baldemorotik eh, Kazerezera, Kazerezen egola aita eh, eh, zitzaidalako eh, eh, ekarren induten eh, martutenera, eta martutenetik ondoren eh, berriro Salamankara eraman guztira, eta bi urte izan dira, espetxean. Ni ere, darro eta maikean zutxo gugatzen batzela, zilo zehatzen batzileak, eta aukera guen duen egiteko, alde ikuen, eta gero atxilo tutsi gaten frantzian, eta hama arrupte hon dintzen espetxean. Gutxo gara bera, ma bi kartzoetan egon badaz, eta historia eta pixka daukon benetan. Aste, igual, apuntatu, kartzeletan? Ba, ba, nik kartzelaren egon duretan, nintzen, ez eh, ba, ez po, gero, poterriz lasante, gero berriz fleurien, gero garriz ziaten, egon dut nintzen, eh, Garabantxel, eh, bai, hori, martuten, bueno, pixka de biarri. Gauza, zein Espainiako kartzela edo Frantziako kartzela? Bai, gure, gure garaian, ba, nina augintzatzen ega txero dut zaten, hori eta Ni adibes hartu zeaten e, Freuriko espetxean, patxi egon modulo batean, gani beste batean, urte, bete, edo, edo, inoiz ez ziguten gutzen, ni patxile ezagutzen nion berantako <laughs> Eta ni neuen txistorra rambur, gaur egun horreindik kartzelan dola. Eta txistorra adibidez da pertsona bat, ni flipa uitetela, gorde da gizon bat, berrogi eta bi urtekin sartu zutela espetxean, Bere garaian taberna batean zegoela galekoak ekintza batekin zuten, beraz egon zerbeza bat hartzen, ikusteko gizona nola den, normati, normati ikusten badotera ba, botatzen darrak abutien dugu, ez? Ba, usak alfarra zerreza eta juntzen jarrakin buruan ematen. Eta guen zioten tiro bat hemen, eta ez horrean, eta hori zioten kriston zarraskia. Eta horti gutxira espetxea sartu, eta eta gaur egun horretik espetxean dago. Bi cadena perpetua sartu zizkioten, gaur egun iruro urte ditu eta han adibidez modulo hiruan ginen, eta hor zen erokei bat. Hori zen hor egunero, hilabetero, espetxe hortan, espetxeak onartuta, 32 tamabi suizidio zen. Osa zen bat. Horretan baizen txarra, baina adibidez funtzionarioa eta beste agur, saia, eh, zen lasaiago. Espainia etortzen zinean eta Espainia zen. Horretan bat segun diferentzia asko. Egurten eh, poderioz hablatzen, baina gure garaian da zen diferentziala, segun behin. Bai, bai zehan, ez dakit, eh, nola horreteko errespetu moduko bat, baina kontua zen, beraiek, eh, ez zuten planteatzen beraien arazoa, e, bezala, Euskal Presoak ez ginen beraien arazoa. Arazoa zen, Estatu Espainoena, eta beraiek nola bai orduko plantamentua, gero gauzan aratzen joan dira, eta horre, beste era, bueno, horre, Ela bi urte horrendikane beste ba, eginda ez, egoera nola baitan. Baina garaian, e, bazuten hori ez, e, e, guzuekin e, eh, pixkate eh, aparte egiten ziren, e, zarete nola baita e, Espainia pasatako pakete bat eta gu nola baita e, margenean egiten nahi zuten, e, historio Gero ez zuten, ba, mila gauza ez zituzten onartzen. Ba, hemen, e, hemen garaian horrendik aukera zegoen, ba, guztiak eh, eh, zagotuko dugu figura jugado de vigilancia penitenciaria esaten dena ez. Ba, zuk espetxean eh, keixaren bat bat dinbazen sartzeko, hemen aukera hori bat zegoen, han etxegoen, hori etxene eh, existitzen. Eta hori dut, eh, ez dakit, alde honetan baso dene ebentaja batzu, eta, eta noski, honek esan duna, ba, funtzionalioa aldetik eta bat eh, Ba, egoera oso bortitza, eta hori ere segun garaiak eta segun eh, kanpoko giroan hola segun eta guzti hori ba, eh, aldatzen zirkoan asunto bazen, han esan, eh, planoa bazen egoera, baina eh, nik uste dut orokorrean hemen baino eh, murrizketa gehiago zeudela. Ez gurekin ere eh, berezili, eh, orokorrean, espetxe gisa, eh, mugatu hau bazen mundu. Preventibo hori, zera. Bai, espetxe preventibo, eh, plemento korra de talde zaharria de eta normali gogza arau horrek sorrotz horrak hori da bai hori ez da gogorra da txarra, baina ez ez ere gauza da ez ez da horra da ez ez da horra da ez ez da karregina txilotu binduzten, gero, bazkaltzen egun gara, eta hori komentatu dugu, karregina barra aldean, egorra batean, bera guarda, nari, guarda, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, Gotago, gotago, gotago, eta behatzi gane sartu ginen, nik ira gotago urte egin zuen, magik txia Espainia guztia pasatu den, nik Espainia ez dut ezagutzen, pandritxak, bai? Haien herriak du, no? Herriak duzia dute, eta guen, handek, hau. Ba, bat ez da igual dela, eh? eh? Espainiako igual dela eh? bai, ez da, eh? Bai, egon, egon, egon, egon, egon, egon, baina esan behar daukat, eh? Nik egin porto, emire txigurteo, namakin egin porto la jorintzen eh? imagina, Almeria, Alcalá, Herrera, Martitene, Zuera, Zarago, Zakua, gana pasatu nintzuen, baina, esan ezagin, porto iru bezalako, txarrikan ez duela probatu inoiz. Kartzela, netzago, kartzela baino askoz gehiago. Hau beste plus bat, laboratorioa. Bai, da, antokatu zitzei gune iru hilabete, hola, isola mendu bat, eh, tapatu eta erdi tapatu ega urtea, eta baldintza gozo txarra. Gozo txarra. Nik amezarako ez dute, eh, zeitu da beti izaten du. Hane hon garen, handi pasatu garen guztio, ez dakit noiz elkartuko garen. Baina kartzen garen guztiotan, laguna izango garela imagina bat eh, dispertsioak eta ez dizu aire, ez duzu aire beste kide ezagutzen, ez? Hau ez daukazu aukerarik eh? Baina hane eh, naiz elkarri ginionez handikan pasatutako guztiek badaki zerbait zerbaiten lotura izango dugu. Hori hori porto de tokatu zen bizitzea. Ba. Bera da, ez da. Gero, ba, nik laro eta batean alde gino, eh? Ike larri eta atxilotu zutenean, eta bere neska, ber, neska lagun eta biok alde gino gino, eh? Laro eta batean, eta, bueno, eta laro eta behatzen harrapatu ziaten, ondarrun, eta erostikan, ba, hobieta lagurte eta, ba, hori, batean karabantxe den, karabekon, bat demoro, jaen, eta puerto, eta bueno, gero jainera berriro, eta bueno, ba, hori, tokatu zaiguna, pasatu dugu, eta bilo, ez da, beraien eh, elburu nagusiena da zu, zu nintzitzea, zure prinsipio eta barroiak e, eh, bertan bera guztea, eta horretarako ez dakate ningu eskrupulorik e, eh, errepresio bortitzen erabiltzeko, eta matxakatzen dizutu. Zegin, fiziko ki, berain printzipala hori dago. Eta, bueno, gauzak eh, argi da berdira, aurre egiteko espetxeari. Eta hori, eh, gauzak argi da ba, aurre egiten zain. Baina hori, eh, gogorra da, eta pasatu berdira, momentu gogorrak. Eta, bueno, eta, <laughs> bueno ni txintxua egitea. Nire ere baina, sorteta. Hasien eta pito dago dintzen. Eta, eh, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, utzi zidan e, eh, karabatzen lehen egin ditu namaika urte, oza maika aldea eta hundik guen karabatea ez duan. Eta hori, aparkatu zidaten, eta ba, aite egeraz. <laughs> Horre ginen duzazte urte, aspera azperin da, kartela txekila zan, e, ba normalean gehu den zazpi emakunen. E, eh, gu familian gara sortzean nahi arreba, oza, nire itxea maino gutxigo. Eta, nahi eh, patio zu txikilla, zamodulo bat, eh, espetxean zan txikilla, e, eh, beteta, egun dago eta bostekoa zan, pertsona. Mutiak eta neskak. Neskak betetak e, oraino, oza, iru goe jarrila, ba ginen amagos. E, normalean zeiz zeizazpik eh, espetxe oso txikilla, patioa txikilla gua, amaika bide zei paso, eta horre gintun zazpio dut. Eh, oan den zautu nuen rau, kundu binen, eta... eta handik, eraman dituzten, zera, duenia zera, duenian beste sortzi urte egin ditu, han umea izan nuen, sarrena, irurte egun zanerekin, eta zera bera irurtekin atera zan, nire handik bila baitetara eta totalean amasei urte egiten, espetxean. Eta, bueno, ikusita nola ebili dien hauek, nire nahi espetxean egon. Sortea edo, ez da egiteaz, bueno, patintzak ezberdinak ziren, nire igual sortea izan dut edo sindromezko, ez da Baina, Bueno, kara egoera bai zantzan oso gorra, iru egunero genituen e, eh, ziek aldaketa, astero moduloko aldaketa, eramaten genuen e, eh, akitea eta guzte gurekin. Eta hori izan dut zuzatzen dut. Ez, ez, hori bai, amaik eta bete hori bakar dut, ez azitea hori bakar. Eta hori izan Bai, gafetik, eh, bueno, gafetik benuen, karabantzelo zoa. artean, zierra guztiak, Baina, ezke da kundutan, era man dute, eta kongasan nik, ba, ekartzera hor txekila, zuten arazorik nahi, eta, bueno, egia esan, nahiko giroa lasaia zala, aspergarri. E, duen espetxearen nahiko lasaia zan, zuzendariak ez zuen eh, arazorik nahi, eta ni gainera nigoen ba, emakumeen edo amain moduloan. Zordan horre arazorik ez, eta dena oso lasa, eta... E, egia esan, ba, ez ditugula izan ba, funtzionaria bat segolako zafun bada, eta nire atzatu zegiela egunero, baina... Baina... Ez da, ez da zumbara, bai, bai, bai. Eta bai. botatzen eta beraien helburu da Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. egin guztur hori, erabiltzen. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori hori horrean, baina hori, hori, <laughs> Hori zaman hori, bai, ez dago. Osa, ...i... eta, eh, eh, eta, eta, eta, eta, eta, Gero konbigo eta nirekin, eta egia esan, ba, urte batuk e, umea, e, umea izan duenean barruan, e, eh, funtzionaria hori oso gainean egon zala nire kontra eta nire egunero egunero jotazua hor. Mm -hmm. Eta ni ere, pertsonak ira izkeukatu duen, eh, astilekin, eta zetatea, ah, eta, baina, bueno, horra nio, amasei urte eta... Paseito. Paseito. Paseito. Paseito <laughs> gara da, bai. Baina, bueno. Noiz arte gugitetu zu gumea kartzelan? Gumea izan gugitu nire urte horiek. Nire urte, gero urte. Osa, nire urte, berak jazturekin barruan. Nahi. Bai. Nik kalkulatu nuen, eh? Bueno, kalkulatu denuen bilak, e, eh, umea izateko, ba, bueno, noiz izan, zeren, gu eskuntzan ja, ba, ongenien, gara eta maia. Ja tres la en esorte. Eta itxaron genuen, zei urte unea izateko, ja kalkulatzen, nik eh, noiz atera behar nintan, umearekin atearteko eta Eta ba, kalkuluak eginak, gu pentsatzen genuen, ni atea behar nintzela umeakin, ba, umeak bi urte zituela, zituen ean. Erretintzea moztu zituzten eta hori, eta guan, ba, atera bere izan un umeak eta ni handik bi hilabetera atera nintzen. ja kalkulau eragin ateatzeko hori. Bilarete bide bakarrik izan ziren, ume egon bakarrik familialekin egon eta gero niatean egon zara. Baina, eta kartu da Eta hori dut, hori dut, eh? hori dut, Eta Ne, nire kasua, ezagin, igual, desberdintasun bat izan daitekena, ba, bueno, ni ezkara gaztareko militantzen nahizen momentuan, horretan Euskal Herrian dago egoera egian beste bada, beste guzti erizizan dutena, ez, ba, goia, gero eta margarren amarkadan antxilotua dira, dora erdoi eh, garren amarkadan. E, gure zareka, 2008 garren urtean gertatzen da, horretan e, eh, gazte pila bat antxilotzen dituzte, Eta kontestua da, ba, bueno, e, ilegalizazio urte batzu dara mazkigu, ez gero gertzatea ilegala da, ez eh, dena debekatua dago, e, eta horren baitan ere, ba, bueno, negoziak eta prozesu bat edo eman da, usatu berria da, eta momentu horretan, ba, etxaria bere karta jokatzen hasten da, eta ba, hasten da gurra banatzen, ba, bueno, ba, itxuki leku guztietan jokatzen, orduan, guri tesitura tokatzen zaigu edo Agentzi Nazionalea guaz eta badakigu praktikamente espetxan bukatuko dugula bai edo bai, edo bestela e, e, arman hartzen ditugu, edo bestela guaz, beste herri alde batera, bizitzera, ies egitera, ez dugu zer, zer, zer jarraitu. Ba, bueno, ezkerra hartzareko militante nahi zenez, eta borrokaren parte sentitzen nahi nik egiten dute autua, eta autu hori egin da, hortik lagortetela etxilotzen daute e, lan basetan, e, eramaten haute hasiera presmesen sartzen haute egun, amagostegun eta diran ulansea mugitzen haute, bertan ezagutzen dute goier, Eh, ulanseko espetxera bidartzen haute, baina espetxe hori itxi egin behar dute, Oan, epailak ez dikalkulatzen du, berez ere mugitzen haute eh, moko espetxera, goier dira atzutik dator, hortik bila han basatzen ditugu guztu pare bat urte ero, handik amilek intera bidaltzen dituzte, ba, horre borroka batzuk hasi genitu dago, bat ez ere oierren iniziatiba zorrere, Zorrian ditu problema zuzendariarekin, eh, bilekintzea eramaten dute, o kondenatzen dute, eta hori aldatzen da leno esplikatuten bezala regimen aldatzen da, eta hortik kanbiatzen dute kondemak zanean, eta nago, bueno, pues, azkeneko pasonetan gerturatzen edo historia horren baita. Eta pixateleno azpi maratu duten pasuan, eh, ba, frantziako espetxetan, hori ez nik uste dute gehien badagoela diseinatua frantziar eh, estatuko espetxeak, e, espetxera sartzen zarenean orduan hartzen duzu kolperi gogorrena. Ez hori da gogorrena, e, oita bi ordu praktikamente zaudetzen lan sartuta, e, gero baduz aukera, ez, behin e, eh, kondenatu azarenean, ba, kondena luzeagoa baldin badituzu, ba, pixka bat lasatzen eh, zaituzte, zati, ba, egite horre gongo zaren, da, ba, ez zaituzte torturatzen oita marrotetan, ez, baina lehenengo, lehenengo sarrera hori, bai, egiten dute oso gogorra oso kortitza, ez dakit, e, irakasai moduan, edo berez ere zerrepikantzeko, eta inaiz hitz egiten, preso guztiko, ez, guztiko, eta gero bai, e, ezberdintasun bat e, baldin badago da, ez dagoela Espainian dagoen euskaldunarekiko gorroko gorroko sistematik horri, eh, ez da, bat onbat tokatuko zile zaizu, ez, e, bueno, agarra joko ditu terrorista zahela, ez dakiz baina ez da, nire ustez ez duzer ikusili Espainian dagoen egoerarekin. Iri batzutan, entzun dut kasu bat egin esaten, e, oza, zen Espainian, e, atxiloten, atxiloten zutenean gogoa zutenean kartzera basartzeko. Osa, Epekan edo ez dut gaiak gutuko, edo egun zera lasaia. Esto tona zaitasuna zure, argi da. Ez dut, dut nahiko garbi getitu dela, Jose Mari, izan du espresio bat, erro momentu baten esan du, ateran eta karabantxelera bi egun eta deskanso. Deskanso. Eta beste guztiak inork salto egin sute estadio hori. Ba, igual, igual, igual, igual, igual, igual, eta, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, igual, estatu estatu frantsesean adibidez eh, atxerotuta eh, komisaldegian ba, ba guantatu bat igual bai baina eta buruki galdera eh, ber baina bueno baina negurra es bueno eta zona adibidez mehatxu larrienan txakurren aldetik txakur frantsesen aldetik izan zen bueno gurekin hitz egin nahi ez baduzu Guardi Zibila hemen atean dago, Ba, neri, neri adide zen atxilotu ziaten, zehartu ziaten kumun batean, eta izkora batekin aizinan lurra guztia baserrikoan pentsatzen zutenan e, zulo bat zegoen. Eta ni, eh, horra. Eta zehartu ziaten bi espainoan, eta piko lehen lagomen. Eta hostia gazi zian hostiko, eta ni, bukan kantzontze jo dago da lotuta, eh? eta hor bai, eta hostia, da, eta behin amia eta behin bai erabiltzen dute hori, baina gure kasuan, Zaten zen bere, ba, endaiera komisan degira, zazaten zen zuten, bueno, hazin mitzatzen, porque bestela hor daude gure gazi bine. Baina, gero, eh, zuten egiten hori. Eta gu, abenekin, zuten hori egiten. Orduan hor, ez da, nire, nire kasuan ez, dut pasak gu suerte hori genuen, jo, abitu, amaia, ni eta titxo, egun berdinan. E, eh, ni goizeko zeitan etorri zean bila, eta ni goizeko gaueko amabitan atera nintzen, etxetik, bitu ze suerte. Ba, ni ez nuen jaso, hau ebilo, jaso zuten, oste guztiak. Frantzian gara beste gara bazen. No, komisaldegikoa da... Oso jebia. Oso, oso jebia. Osa gaitu hortik edo zin Bizirik edo bainatea. Bueno, bai, sentimentu ero da. Bai. Hortik alde alden lehenik eta, bueno, zuha pentsatzen baitzut ere, askoz, lasaiak gota askoz... Eh, ni beti da nik esan dut, nik jainkoaz ez dute eh, sinesten, ez dut sinesten ez zerua, ez infernua, baina... interna bat dago, zeldak deitzen zen laboratorio. Eta zen hola korobil bat, eta dena txagur bat. Eta beraiek txakurra jolartzen zuten bimponen. Pri, lan, pri, ez lan. Bai. Eta goizeko orduetan gauekoa, entzute zen hon. Osea, sartzen zian tipo arraia, eta azten zian txagur dirikitzen irikitzen ez gurea, eh? Arrunden ere, eh? Iriki, esposa ukendea da horietan, unas hostias, egunero, egunero, egunero, egunero lo era por, eh, yo estoy tranquilo. No sé si yo era, claro, ya eh eh guu Tarancelo Gordon de repente un una hostia putano, me mareo todo la cabeza ese. Eh, y no supe salvo un besela. Pero dute enbora hostian presoa zuntzitzeko, eta kasu honetan gu, daukagu, suerte handia albo ardua, familia Astegunorok baino apuntada gabez, pues eh egiten dute unas bajadas de puta. Nik komisaria bizitakoa, nik inorre dut borrotatzen. Mundu honetan, bizitza honetan inorre dut Baina komisaria bizitakoa, nik ez diot opa inorri. Haie guri egiten digutena, nik gauza hori ez diot opa inorri. Mundu honetan, egon egin zaziko mea hundizena ez diot opa. Hori klaro da. Inorri ez. Ezin dira, ez da urretik ere, ez zera pertsona. Eskartzela, Gurekin eh, atxilotu zuten bat hendik aurriko zenuen, nola jartzen jarri zuten eh, revolgat aurratak, ahoan, besteak, dispara, desiatzen zaudu, amaitzeko. Eta esan dizu, nire hori ez dut opa, ez eh, dut opa inorri, zile. Ni meretzen dut egin, hori eh, atxilotu zidaten, eta komisalde gian, nik ez nekien zertan gorrotatzea. Osea, nire sentimendu hori, nire ez dute, osea, nire no, baina komisaleitik pasa, eta kristona morroarekin atean nintzen, osea, sospillo, os, os bebe hostias, hasta que me caiga redonda, que no tenga forma. Osea, eta ni sentimendu hori, e, nabaritu nuen komisaleia. Osea, izan zen ja tope. Osea, nioz nik entzun, ba, korrotatzea zen, ah, ah, eta eh, korrotatzen dut, ez. Korrotatzea, korrotatzea, pasa hortik, eta teatzen zara ja, superado. Orduan bai ja, gaizki, eta eta hori eta ez bihotik pasatzea, eske, da, eske nean, ezkatzen duzuna da, ba, ba bukar, eta nola, bukar, berri, berri, berri, berri, Zerra sartu nahi kartela eta... Bo, ez que kartela gara sartu, egin sartu nintzen ez kartela gara? Ez da, da, da, da, da, da, da, ginen, e, lau ginen. Laudeska. Eta, sartu ginen, hor, kono puesto, nantziguten arropa kartelakoak eta kamizoi bat, eta... Eta ara, iritsi modulora, ingresuko modulora, eta begiratu modulora, eta erdino batekin, ah, eta ikusi genuen, manual bat, edo, esa bat, kafe egin pasatu, A ver, ¿de café? O sea, ¿hala? Zer duan laude, zer dago, eta batak izu zaitzerakoan, oza, epainan esaten dizu gunean, baina kondioz, baina kondioz, kutentzeak espetxera, eta batak izu, kepalako, oza, urteak eta urteak emango dituzu, lau, eta horrez gain, daude, komen el puto paraizo, koño, espetxean nago, jodetzen, no, batean, <laughs> ezortik, Horretzai non lagoen, baina tean ez Ah, bueno, mai hor dago hartu mintzatasuna, eh? Eh, eh, historia de clases, bitu zen bat gelditu du dieen, eh, komisaria. Jo pasa dira urteak eta harrigarria irutsi zene, eh, nola izan gelditu jende gehiago. Ese hor, no ez da estetxea. Ez da estetxea, ja, beste, beste. Ese hor, no ez da estetxea horrelakoetan komisaldegietan da espetxetan ezautzen duzu benetan horrelakoa da ze puntatzen da dan eh, etxaila prez dagoen ikisteko bai, bai. zonbatu mani berri bat zuntzitzeko zonbatu ah, inkreible hor, oh, duzu benetan Jose Gorrota eta eta gauza ez dut ez burua ez dut ez dut ez dut ez dut dut ez dut dut Zarkatzea izudu behar ere Nekortzi urte ere atxilotu egin eta Egia esan Tortura deitu baldin badaiteke ere eta zan Eta eta beste jende batek pasa dituen e, e, Bortizkeri eh, eskandalo zuak Bigo gandu dara da, ez zurretan jo sartu zeatela beldurra Nire handik antea zio zio zio zio jarri nazan dut dut, nahi, oso dut komando, Madri, si kire, se dut dut dut dut, eh? Eta zirru, egin dut salir, kik. Eta zinatzen dut zure, egin dut, egin Eta hori jakin da dut, tiro batekin, ez da, zer badakit ez zer badakit zer badakit zer baina horrik duzu, beren eskutan zaudela eta ingutu razurekin eta dute eta etzaile zer pasako, eta alarra jozen dizute, eta ostia, usten zaituzte, eta nes urtekin nume moko bat, gainera, bueno, ez dakizu nondik ez horregan, ez duzu espero, eta, pues, bueno, berdintzai, nien espetxera, bukada bendia, ez. Edo gero, bueyes bat ezagutzen duzu, kolaborazioa eskaintzen, eta, eta, eta, eta, ostia, ba, ba, bitu, bitu nolakoa giren, ez. Aldiz, Frantzia nahi zaituzte, arma batekin gainean, kotxe lapurtu batekin, bai, atxilotzeko momentuan gizartako mantzizkian batek, Eta gero, aspertu egin ditzen, komisaria, aspertu egin ditzen, eta gero, aspertu dut, hostias. Eta ez da, ez da, berdin, ez azpimarratzen duzuten nean desberdintasuna, ba, jakin da ere nik eh, egualdean jasen ez dela, ez dela oikoa ere, osea, gu privilegiatu batu izan gara arro guztitan, jantzian batzen, txiste. Bai, eta gero horretzako norberak bizizakuna, baina gero beste gauza gogorra dela da, batez ere Madriden ginenean eta kide berriak sartzen, ikusi kide berriak nola sartzen diren. Pasatzen dut, hosti, gari, eta makina karretzen duen. ba, eta bai, sistematik. Ba, ba, eta berean zeurea berritzen duzu. Ba, ba, ba, eta... Ba, igual, gatu bat dira da oza, eta eta batzuk, igual, espetxan dira, espetxe eh, zarretan, no? Zago, gero, berriak etorri ziren, eh? Batzu, eta batzu pasatzen dute, zarretak egin gara batxe, no sekea, hori da, puerto, no sekea, aldaketa hori, da, e, federaz, eh, sistema egiten duen amistat, eta no, aldatzen dute, ara, no, no, no, no, no, aldaketa hori, Espetxera, da, ikantzak vieja, vieja, de segura, de segobia, de Bai, espetxe zarretan normalian, nazaiago, egoten zara. Eta berriak oso gainero dira. eta pasatzerakoan zarretik berriak, berria, arte, espetxe berri bat egin behar da. Orduan sartzerakoan, hartzen dizute gauza, hau da, hau da, hau da. Osa, kon behar duzu, pasatu behar duzu Orduan eh, dizute... Erret esan ere, eh, fiziko gero, erret esan ere, eh, espazio tamien, no? Espazio da... Espazio da... Espazio da... Espazio da... da... Espazio da... Espazio da... Espazio Espazio da... da... Espazio da... Espazio modulo. modulo batetik zen mundo diferente bat. La dimensión modulo la dice siete en el borrús. Sí, ya no. Me cago en el borrús. Han ser tres y su tenta, se enchagó lo va, está mal y persona. Está, le piso con chagó lo va, se bestia, está zen, no. Eta, sartzen zuten, euskaldun bakoetzai, lehu batean, sartzen zegoen jongekin, eta errepente goiko jokia zure gainean botatzen du. Eta gaina ezin zen unatera, eta bat txutakin egin, eta beste, eta jartzen zen un txagoloa ba, pixkatorra zuzen, kambio dugu, e, eta arabiarrak handen eta utxete bat, eta, eta zen, zireun pertsona sartuta, eta errepente gote zeinan egin zen batetik, tipo bat atatzen olako, kutsile bat, olako bat, eta esageratu, eh? Eta zetepia, peor, peor, peor, peor, peor, peor, peor, peor, emeretzi, hogei urtek, derrepente, zartai zutean, eta zartai zutean, zartai zutean, hostia, da, hostia. Eh, que me saques un café con leche, que no, que me lo saques, que yo, la una bajada y a tomar por culo. Hostia, me visita café, señor, algo. Baldin basa hori kiden artean, ba, eramon garriagoa da historia, baina baldin basa hori bakarri moduloa, eta dezu, ustia, etxarrak zidan maz oso zikinak, odola leku guztitatik, zikinkeria bizi normali atatzen dizute, eta igual burbuita txingari buzgarren edo. Bi urtean, bizi normala, atatzen da, oso? Bizi normali, bizi Servizio gula eta recojan las cosas que se van, normala, vamos a cambiar de modulota. A hondes, a alunos. Y a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, a a hondes, a hondes, a hondes, a hondes, sea, gente de las niñas que interponen, que, que nos cambien a dónde otros, a algunos, ¿eh? algunos, que solamente queréis conocer? y solamente no yo guerra. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo os llevan a mundo? ¿Qué habéis hecho vosotros? Lo mismo que hicimos para venir aquí, ¿eh? <laughs> Nada. sea, que ya que es un solamente de vos garre a Mateo Vesola, le lengua. La tu extensiva, le lengua. Igual es, es un, es un personático, o un grupo de fin de hazea, estruktura, baina ingo daude ingo mhm. eta Ez da hori izia Eta kartzelari bat daude berdinean, da hori kutazen behin gau dizene. Eta ja, da, lehenko modulua, hori bizi normala gaukazu, baina zuke ez daukazu ez hori gero hori gira, modulotik bakarari gartatzen zen bizitar. Bizitar, ez zegoaz beste indioa. Patizua da horre horako zea bat, kuarto bat, deporte, horik irondegi hori, zea bat, barra bat egin, eta, keba, eskatzen duzu irekitzea eta no, no, esto, esto no, si no salimos a por deportivo, y esto, claro, arruta akena horre, sarten bazien, bateko kutsilo prepatzen zuten ez dakit zen, claro, arruta erzen altziren, eh, poliki gira, zinemara, pizinara, guk handiken ez bakarriak bitxitara atatzen gini. Kea algo, lo mismo que nada, baina behin gara, horretzen dute, aguantar. Han ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago, ez ez dago, ez dago, ez ez dago, ez dago, ez duintasuna aldan inean du, eta baliz, denbora pasatu ez dala denbora, eta ea hota mar urtea iztena izen, eta badak edo eta mar urtea tengo nahi zela, eta ikut, hola da, hola ze. Eta gero, gero, netzago da, osasuna da, importantea espetxean. Zu espetxean, eh, bazaude, eta gogorra da espetxea, eta igual zaude almeria kontan e, eh, bakar bakarren modulotan, igual amar kide, gara ibartan amar kide gine, amar modulo, kide bakuntza da, modulo bakuntzea. Igual, koge la eskoba, oze, sea, kojo la eskoba, mira, te limpio todo el patio, con la condición de que nos pongues a todos juntos. No, no, eso no se puede, esto es el terregalo de eskoba. Se hace eh? Eta peña, ondo zaude, eta bakarren gana, afrontan duzu. Osasunari gabe, to, eotea tokatzen bat zaizu osasunari gutxiki, oso txar, oso asko eh, ze eukerrago da, burua egiten du kristo gana, nahi tokatu zite horrelako egoera bat, para aturte eta egitezen oso oso txarra da. Osasuna da, importante. Kartzelan artean, osasuna egin, eh, bakarrik egon osasuna izan da, askoz, daukazu, da, ba, ikusten da, ba, ikusten da, ikusten da, eta ikainan, etxekoak olagunak otzen direnean, zan behar duzu ondo zaudela, ondo zaudela, gero, hobeto jartzen zarenean, esaten galetzen dizute, ja, jarra pasatu eta orduan esaten zu, bai, eh, jarra pasatu itxuketa, baina pasata gero, ze orduan ezin duzu ezan, eta zer da, zuretzako gogorra da, txekoak zurea batzen dute, eh? Txea, zure, txekoak zurea batzen dute, ze txekoak eh, zure bereik ezautzen dizute, inor baino betu. Zeren atxe bat egin zute ondo zaudean edo ez. Eta zun nahi zezan, ondo da, ondo da. Baina, Jose Maik, etxekoa gorenik dute, eh? Azkenean hori egitzen da, superbentia. Bai. Zaten, gu barrundi kontatzen bai, o familia eh, benetan zer dagoen, no ez dira behago. Eta, eta bera kontatzen bai, egote, zer gertatzen zego askotan? Gu batea, eta bidei bat bidai bat zer da, eta kojon hartzen dira, dispersioa gertzen bat pero egin arte bidai hori zu, benetan zer suposatzen du, Ez dakizu. Eta familia berdin jortatzen zain, no? Guztia datza. Pero beste, eno baki notuta pixatele, handurea, ba, igual, urte asko da honduta, igual, eta eh, gobernu aldaketan jatzen dut dira, eh? Partido desberdina, no seke, hori ere kartzelan nabaria da, ez kalean, zean kalean abaitzen da, zogun zein dago behin abaitzen da pixka bat. Bai, bai. Eta eh, esan, e, eh, represiboki, beti berdina da gure, baina bai, Egin neguen Almerian, duen zuen zegoen Granada, Jaenen. Eta besteak, e, zago beste ez dira zegoen, epaik eta irtsi zait eziatzen, karrekin topatzeko, ez? Eta ordu duan azizien, kundetan egurra egin guztiatzen. Ordura arte, zanean bilozatu zen, bilozatu zen, bilozatu zen, bilozatu zen, ordura arte, igual epaiketak eta, jo, lagunak eta beziatzen, lekoko bezala di, apuntatu nire nire nire behin ez bezala nahi du, maizu, baitorri altalara, batez eta lagunak egin egoteko aukeratzen. Horra zizien e, eh, jipoiak ematen, ini, ini, zu, derrigor, batez zinean <laughs> derrigor, batez zinean derrigor, batez zinean derrigor, batez zinean derrigor, batez zinean derrigor, Baina bezala, pepekin, horretu espetxean, ez da, baina. Hore, baina. Eta espetxe, e, bakoitza mundu bada. Eta espetxe bakoitza da, zuzendari bat, eta eta okatzen duen presoekin zuzendariak mehuen bezala. Zuzendariak sasikume bat baldin bada, kaina bortolo grauz. Nez eta goikoak e, eh, e, eh, agrinduak emasen, ez? Nez eta ez eman, berakatuko ditu. Lenguenak eta eta egurra emango dut. Zasik nire bat ibarra. Bai, bai, bai, bai. El señorito, eta egiten du nahi duena, horregatik, nahi zesa, igual, esaten dugu, jo, dispertzioa, dispertzioa, e, eh, ba, preso, preso entzako da, ez. Ojo, oza, gu, danak, hemen gaudena, badak, gu, dispertzioa, no entzak egitzago. Dago, bidera jata, baina ez dugu, gu, preso da. oza, Zagabitzariak esan dugu, amaika mila diz, egun ego, ego minen txakraitzen, aita iltzea joelako, eta eta zaten denuen. Osa, gure mendik usta. Berriro duen jazera, urna gogau baina espetzea, espetzearen egoera, asko zobea da. Presoi, askotan, osa, komeniza egin Deio, urrun egotea, urrun baino. Osa, despertzea gutatu behar da, familien gatik. horrek nik uste dukela, dukela, dukela, ez zen ez berdin dut, Kartela berdina bakarrik egotea, egotea, que o eta kartela berdina egotea. nik uste, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, ordu guztietua. Baina, da, funtzionamendua egin. Kartzelaren funtzionamendua. normalean guk, edo nik eh, kartzeletan, ez ondila ginen preso. Ema gumeak, ez dugu inolako, bueno, ni baita, inolako arazoik izan, bat zegoen, eh? ez da, eta eta konbeini zitzaien gurekin harreman hori izatea, zeren arazoak zituen, zituztenean, tortzen ziren guregan. Oie, eman denego el permiso, el recurso, que eman etxo no seke sé recurso, que no seke sé no sekuanto, so txakata, eta gurengan gana etortzen ziren, eta guri errespeto bat zaukate. Bai, normalean eta horoko gean diute. Bai, osea, e, cuidao, hau egin euskaldunak egila, eta hauekin ondo, eta beraien artean, zotoian bata, baina gurekin, osea, hauek aparte. Osa, guk arruntekin normalean, ez bali mazan, por el... Lango, zumobidako lagoak esan zirela. Eta horrelakoetan ere. Eta, eta horrela. Kurputa zen sasatuta. zehazatuta. Oida, oida, zen ez, ez nituen inolako arazik izan, eh? baina, osea, arruntekin normalean, ez dago arazuri. Da ez petxea jartzen dituztena, jartzen dituena horroek. Bai. Eta, ez petxeren zuzendarenaren arabera. Nez eta gindu agutik etorri, gero beste egin ditu nahi guena. Doina adibidez, esan... Eh, eta seguridad. Bai, ba, ba, adibidez, dari bat, eta ba, ez inolako nahi, eta nahi zuen buruan, ez dakize zintu, eta nahi zuen izan, nartartan modelo. Eta dana klasa ez, eta eta gurekin, oza, guri, eh, preso euskaldunei, oza, e, eh, kolektiboai, usten zegoen e, eh, elkartzea bilerakiteko. E, modu guztetek, bat, pa, pa, pa, pa, elkartu bilerak eta eta itzekin zuen artean, ez ere tingo duzu edo, esaten ginen, a ber, hau izlo mendoren dago, ba, hasiko beha borka da. Txin, txin, txin, txin, elkartu danak, itzegin, eta ber, nik ematen dizuet epe bat, betekoa, ja, e, jabete batekoa edo hori. Izan ere, isola minutika dago dela, ta guko. Zeite genuen bai edo ez. Baina arazorik ez dio ez zuela onai. Beste bate, ez luke berai, eske ez zare ez da ikartuko. Osea, ez da ikusi. Hemen hau da gona eta leina den Eta sartzen zara borka guztian, baina hori dagoekoa nahi duena egiten duela, Espetxe bakoitza da mundu bat. Ba, nik eixan da handua Zer suposatzen du, sistematiko gaur egun ere, zanerete, erakitzen dira desagertuta ere, euskal eskoletiko dut eta izolamendu ere zabeltu zaizuet. Zer suposatzen du, horrete bala hori, uro egin tamar bi hortu bat nukeiago, ez jarraian, ez? Eta arabera, da, berro egin da, berro da, da, da, da, urteak izan dira, bai. urteak eta urteak eta urteak. Batzutan horrak eta buruak, esan egite, nola egiten da, lako gora bati aurre egiteko eta honik atrakatzeko. Nik niretzako antidoto gena da gauza kargi eta garbi okutzea. Ez bai duzu gauza kargi eta garbi, espetxea, azkenean, jan egingo duzu. gogorra da, espetxea gogorra, etxolamentua gogorra da, hango arraba oso gogorra dira. Txakurputa zemio horiek, gainean dituzu, zuntxitu nahiak, une horro, Zaila da, horregotea, irautea, arronta asko, bere buru beste ez? dute sartu nahi horrea, ez da, ez da, ez da, vamos. Ez berdin da zurtu gisa. Izola mendua guk egoten bateko irakurtzeko, guri, eguneak lau ordu, ordi ordu atertzen zian, eta nahi duzu lazaitasuna. Da, izola lazaitasuna da, lazaitasuna. Eta, mumbaiten karrazia bantzuten baduzu, Ia, lazen, normaltasuna apurtzen nahi da, norbaiti egurra ematen nahi Eta bizi normalia pasatzen zea, eta zarata da normaltasuna. Ixintasuna mo, zera, nabaitzen duzunean, zerbait gertatu behar. Eta desberdintasuna, bizi benduan dago. Zara, zea, normala da ixintasuna, eta zarata baldima dago, ateo gotza zea, zerbait etorri behar. Eta bizi normalia, bo, handan apurria dago. Ikintua berroita marroa kaseta jartzen duteko, bere txungitos eta bere dana zaratia elautea, eh, eta ez da, dugu da, bizi normala da. Bai. Baina, isiltasuna ematen denean, ja zerbait antolatzen ari da, norbaiten kontu. Baina, Josimai, adibidez, antza denean, bueno, tiramila ez da den horrean. Ni adibidez, denborarekin da, perspektiba batekin begira, isiltasun horrekin, bitu nola den isiltasuna, aislamentu batean, bigarren pisoa, zuzadeet, bigarrenean, lehenbiziko pisoa, bat segun tanola zapaltzen duen, zubagak ez zuzen funtzionarioa den. Da, la hostia. eta la hostia, karo. I, e, ni adibidez, izolamentu gerrenean egon duen ezera, bai hau dugu gartzela. Zutaka la fama hola ondilik, eh, baina... La roita, bai. jode, la roita maikean ikusten du, eh, eta hori da, peridikoa. La roita maikean nola egin zuten sindikatoa, la roita saspi zantzen, preso Persoa jontenak eta horro lortu zen, bisabizak eta telebizta egipitzen. Orduan, orduan e, ministro asunzion zen, e, ministro interior, eta harrak esan zen, bueno, este es el líder, este es el líder, este es... Era mantzuten baiaude, egun dagoi preso. Año 91. Año 93, gelitze zean bizirik emeretze. osea, aquello zen, iten zuten, palizak, txuntatu, oitentzuten behar egin, egin zuten, ba, gaztak edean, Claro, mm, pero oye, zakatu zuten guzti, meritzi gelitze zean, izakoa zuten, eta euskaldunak. Osa, oizen, erokiri bat ez, lo siguiente, eta horrein perspektibari, zuzat ez unat, argi eta eh? Argi egipita gauza, eh? Pero, hostia, eh? Gorra, oso gauzidek ideak, oso gauzidek gauzak, eh, gortasun handi bat, e, bihotz handila, e, eh, eta trak. Horren askotan, lehen hori nien behintzat, eh, gogorra e, esango dutena, eh, baina bai zen, gutxi hildia da, hori da, kartzen dut. Eta hori esan behar dugu jende, da hori dena beti, e, ari batean, e, txintxilik, hasta keri bat. Eh, eso da, menuda está que iba. Egotea 3 ya bete, da bien, ikusten. Asi horretan zu patxi berbertan dut esaten bide. Ba, eske, esan duna maia uste, despetxeak ikuentza mundu bat, fleurin, e, paretak, txabolbanak izan berean reja bat, zean gurutze bat. Hori janguik, ikuan pentsatzen gora, zean kristalak eta rejak. Gote, eta mai batean, eta ni patxi genitzatzen gora, denuen rejila bat esaratatzen, eta aceitu nahi zezu bat, o motibo urte zegoen gara. Eta hori, atxibete zegoen bertza motxetan. Eta nik uste nun breiztara. Eta bai, esan zian zu, goiko azela. Eh, goiko aldea eh, genuela irekita, eta irekita zegoen horako eh, sati bat, zegoen txapa bat, esan dut bezala, basulotxo batzu. Eta etxe pasatzen, etxe posible pasatzea esan dira. Eta hori nintze egiteko era bakarra, hala egota zen, hori megaina egotzen nintzen, eta hitz egiten nuen rejilaren bitartez. Eta hori ez nindu arpegia ikusten. Hanrak ikusten, e, ikusten zurei bat, e, bai gaina. Eta ni bai, ni behar ikusten nahi, beste pare bat direkin edo. Gure jain berria horre hori egina. Bosgarren modu dutik, modulo aguntara, eta zeigarren azan lehenengo horreko modulo hori. Eta nire euskal egun batzu baita Eta horrela, zerretu bat bat zegoen, baretan. Eta hor dikaren, hor geratzen ginen hango modulo bat, arruntz behira eta menur arruntz, baina entxera mura artean, txakurra daude hor, orduan horrela atzik zinte horrela. gintzak eta borokorako horrein montatzen da. Eta egitzen karne guan, beren mundua, horreta ezer sartzen eta zatiatzen, hor kolbatu ageratzen zira. Eta horre etzen dira. Zer egitu guztiak erabiltzen dira. Eta gero, konversazio hauetan, ba, normalean, emaitasunerako aukera gutxi izaten zen, normalen izaten zen eh, borroka prestaketa bat, e, nola zaudete, ze baldintzetan, e, zer egin dezakegu batzarra. Azken finean, izaten zen lehiotik batidora batzarra, patioan zeudenak beste moduluekin kontaktatzeko aukera baldin bazuten gauza bera, eta nola baite koordinazio bat lortzen zen, ba, gauza, gauza hori bitarik Oso gutxi okupatzen ginen, gara jartan, gero aukera izan dugu, ba, elkarrekin egoteko. Baina, eh, egoera horretan e, zaudenean, zaudenean, eh, normalean, eh, esatzu, xerikito daukar, eta aprobetsatu behar da, eh, gauza, eh, behar den biz, eh, gehori antolak, e, Eta antolaketa izatezen, izate zen, ba, bueno, ba, eh, egoera konpontzeko eh, bidea egitea, ez, nola bai? Eta aukera gutxi zegoen, ba, zer modu zago, aldetzeko ere, eh, zen den, eta eta ondoren aukera izan ezkero bat. Zema maite gara, dene, e, eh, eh, zer, hoxe laguna gaitzen dira betiago. Eta, kezkatzen gaitu, urteak ja, e, espetxetik kanpora gaudela, eta ez dugu kontaktu galdu, eta ikusten gara mogitzen da, ostia, ze ondo ez, hemen gaude, ikusten gara. Mm. Eta ez dugu gure hitz egin beharrik, normalean, pare egiten dugu, azaltutako egoera taz, egiten dugu, askotan, ba, elkarri egin dugu, ba, hemen eta fila bat e, izan ditugu horbeian, ba, kontatzen, ba, barruko historik zan egin. Gogoratzen ez, ez da gizarri otatu zenan, ja, ja, ja, ja. Bai, ba, eh? Horren egiten dugu, noski. Gertatuta gertatuan, hemen egiten gainean, baina, Hori e, geroa, e, ge, e, e, lasaiagoak edo aukera izan dugunean izan da askotan izaten da borroka, da borroka, da borroka, da borroka, da borroka. Eta borroka, e, ba, Ez da borroka, borroka egita baiti. Ez borroka frente bat, Baina, normalean, e, eh, Josu Besatuzon baita ere hostia, ba, gauza garbi eh, edukitzea, gauza garbi edukitzea, oso garbi edukitzea, etxera lau akari, kolektiboa e, garela, kolektibo hori izatea dela gure indarra, eta kolektibo hori dela e, nolabai e, atakatik irteten lagunduko dira eta eta babesa e, babesa izango dela e, naiz da norbait bakarrik egon ez dakit nun badakizu isolamenduan bakar bakarrik egon da ere nik amasi urte pasa ditut ogeita egin urtetik amasi urte pasa izolamenduan isolamenduan isolamenduan e, hasi e, nuen espetxaldia eta isolamendutik gana atez nintzen kalera. Tartean egon dira urte eh e, isolamendutik kanpora e, eduki nautenak, naiz da, e, lehen graduan e, Ba, esaten ari nintzena, e, bakarrik egotare badakizu bestea, beste inguru guztia, espetxean dagoen bakoitza, keskatzen ari dela zure garrantzizkoa da hori. Eta hori da, argi egitzen. Kriston berotasun amaten dizu bai, eta ez argi egitzea. Ostiak zuretza bakarri dira, zun bakarri zaude, etorriko dira, eta zurekin egiten egingo dute. Baina okerrok errekin da zaudenean ere, ostia, pentsatzezu, bestiak borrokan daude, edo borroka bestatzen ari dira, ni egoela honetatik anateratzen Ero, eman daiteke edo ez. Bai. Baina, horrek kriston indara, bai, kriston seguratzen. Bai. Gertatu zeita dibidez, eh, ba, gozeleba bat planteatu ez da gizero egizer, eta etortzen ziren, egunero, ja, hogeita sei egun e, bakarrik, gozeleba, eta etortzen ziren egunero, ba, adarkotzen, eh, ba, bandejakin egunero etortzen ziren, lehiatila, lehiatila zabatzen zuten, zabatzen zuten bandeja, eta gara gara. Ba, alde medik, zaten, ba. Ater pa guardia jarmen paz, ez da gizero egizetzen si todos los compañeros que tienes en el módulo están comiendo desde hace 15 años. No, ni de los que son raros de ti edo de de los que son raros de ti de o utzi dute, momentu horren, salatza sortzen da. Hostia, utzi dute, eta nire naiz enteratu, ez da iritsi, iritsi dana, edo ez da, bueno, baez da zait, hartu bat neta, eta zein ditan nesera. Eta handik handi minutura pentsatzen zaude jolasten ari dira nerekin, nahi dute nik erak egitea, gero beste izateko, e, eh, arekutzi du. Baina plantamendu hasierako abaldin badago eta egun guen ere bitxi behar dugu, oza, zaude ziur, dira, baina seguritate osoa duzu, hori eta marre guen beteko dituna, dena. Sartu ezin duna, ez da sartu eta eta ez du egingo. Edo, egingo ditu, alduna egingo du eta jende asko dago, ba, medikatzen, edo hau, edo beste, gaxorik, edo, beste dago arazoi, ba, ezin eskatu, ez da gizen bateko greba, gozei greba bat egitea, ezin du ba, lako. Ba, pastillak gartu behar ditu lako, hori behar du lako, beste egin behar du lako. Baina gauza hori jokatzen dute. Eta zure segurantzia, beste guztia, zurekin dut, zu beste egin zauden bezala, hori politikoa da. Eta indar horre, kriston laguntza ematen du, e, eh, Josu gaipatu duen e, eh, sinismen eh, hori. Lagundu egiten dio, babestu egiten du, eta hori da. Eta beraien jarrera, beraien jarrera egiten duna da zure zu buruan dituzun atzetikan segituen eta borrokan hasi zinen, o borrokan eraman, e, Horrogara juteko pentsipio guztiak, lehak ikman. Zatzu, bai. entxatzen noen, mutazen erbatzu zinetela, garbitze gita, eta gau, eta egunero, eta minutuero konfirmatu egiten dira zu. Gau, deskonexionago partea, barroa. Ba, nahi, hori, azkenean bizirin mantentzeko eta borroka mantentzeko zultan bai e, zer da zirukoa? Deskonexio dago bat ere zer izan? Ateratzea, bai, ateratzea, Ez, txabonatik, bai, bai, bai, hori bai, baina zu behin jakin da borrokan zabitzela. Ba, esan nahi dut. Eh, deskonexioa esan nahi dut hortatik lan deskonektatu momentua. Ahin, hasi, puerto hori eskatu nahi. Atizioa hartetzeko, hemen dikan, ahorba hori, areta hori baino ez, Zer, distantzia gutxia do, zuzilega dira patizko, patizko, galde batean daude. Amar metro luzean, eta bost metro zagoanean. Eta bestean, ogei eta bi metro, eta bost metro nire. Hemen dikal horrea ateatzeko, debekatzen dizute ez egun botelea bat. Eta, bere egin ezin dute katxeak, zitu zu, errok pontzak inda erde, egur botelea bat, ateatzen zu. Txego lorik erratzea, bat eta gobera. Lehenengo, zuko pasatzen dizute. Ta, ta, ta, ta, ero arraketia. Hemen dikal horrea, eh? Tarte horretan, ati horretzen dut. Kuduara baina prakako txarik zau, dira berdin da. Elego, mago morrafia ez da, hola, ditzen gerriak, dira, zin gabasak eitartu los pantalones, baina hori egiten du hori, jo, zea pasatzen ditu derraketa, eta jo, azkenean, arko tira pasatzen zera pati horretzen. Pati zoan zau, prakako txarik egin, bi kamara daude, ikusten dizute, zelda. Berriro, Prozeso hori berriro nola da. Patiotik hartetzen, txaurotzko, patitxoan zaude, telefono, eritxina batea onberdinan ditzea, apitzotik ba, gana, telefonoa joteko, beraiek katxatu dizute, berriro prozesua da, ez dira, ezin zara, deskonektatu, poko, beraiek mantentzen dizute, hori, egun nero dukazu txokeo, egun nero, egun nero, egun nero. Egin esaten hona lehia, egun batik bakoitzen buruan, da, egin sortzen dire, ez da baiak eta horako gontetan, eta hori mantentzeko tinko, igual, eh, zenuken, igual, emango, aukera hori, deskonexio aukera hori zuen bude egin. Zuen ez, etxainak egiten duen nahi gauzen bat ikuan ez zuen horrela garra edo... bakoan zaudenean... Txabalo bakoan zaudenean, gazte zaude. Txabalo bakoan zaudenean, gazte zaude. Txabalo balan zaudenean, gazte zaude. Txabalo edo zinuzkaz. Alde, egiten zinuzkaz, edo zinuzkaz, edo zinuzkaz, Gero beste guztiak, gabe kontaketan pasatzen dira nean, egoerdean, gabean, guztiak, etortzen badira arra jotzen, e, eh, edo zein okuntan, e, eh, arakatzea, ilustea, indarrez, e, saburuan kasura kartzea harri eta gau guzti harri hartiztu, eta... Gai da kate, gai la mayor del mundo ahora por tanto los que ya ahí basurak kokotza bat ekarretzen zen. Han ez porta egan, ez basurak kokotza. Igual zatu guzti. Igual egun, egun batean egin zuten, kambio de galeria. Zartzen zuen basurak kokotza, eta basurak. karo, os metro garuntza bat. Kambio galeria, kambio galeria. Kara, papio zen kide bat egin, ez tegin topatu eta egin zen. Igual, arrantzaleetan etortzen ziren, arrantzaleetan zehietan, egin zen, kambio galeria, eta igual, iukide egin erra, Eta, garo, prepatzen azten da. Ostia, ere artean, ostia, que nos ha salido mal y ostia. Zure txagurua garbia, eh? Eta, bon, no te vamos a cambiar de galería. Te vamos a cambiar de celda. Eta, jo, jode, ya que galería geratzen mal naiz, sartu de guan, ze garbisa dauka. Los cojones, jade, ze garbisa Eta, jo, jode, ze garbisa dauka. Eta, jo, gaur guztiak bildu eta beste piso batera. Sartu baino lehen, ondo garbitu eta desinfektatu. Hori astero. O, tama, roi bat dela hostia. Desoreka, elburu hori da. Da la hostia, ba, da, da, increíble. Bukara gantzelen, iru egunero, kalde ez dut Eta gainera, hasiera, beste kide baten ziren baina. Lehenengo aztean ja konturatu ziren, ostia. Hortu mato, oie, Alatuko dugu ditugu arrunda eta garbituko dute karabantzel osoa. Eta ala egin genuen. Laure egun ziaga garbitu behitu. Guztien artean. Gondel igual hori da bat oso politikoa. Baina egun ginen hilabeteak, hiru egunero, Zea faltatzen. Eta hilabete, oza, astero, modulos. Eta ezinen, ezin zenuen jarri, kide bat egin ziaga. Ez ez, arrunda anten Eta e, eh, kubiertuekin, plastikozko kubiertuekin, eh, labanarekin, Garbitu, orba guztia, gazta egientez, kompresas pegaz egitze, arruntako zipiñak dira batzuk, eh? Gartzen dituzten, e, komunian, kompresa, pegatuta. Esertzeko komodaz. Gero <laughs> ere, gero, eh? gero, kan nagola eta bat arteki eta odola boda kezakiser pasta de dientes en posterax eh legatzen dira zetako pastarekin forma guztia hiru egunero karabantzen oso agarrita eta gutxi batzea eta gutxi batzea eta ustenda plantilla y puntua eta solo mentira Nire egun batean, egin ziaten, gainera gozatzen gara eta eh, goizu e, eta ze gara eta. Ostia, eh? Ze gara eta. Aldo dutea, aldatu eta jarra zuten, kidea, e, eh, modulo batean, bera gara gara gara gara modulo batean, bat ez dago ez da gara gara gara gara gara gara gara gara gara zega, justo, karri dutaneo, sartu eta, nahiak, kaniak, Eta pues era ratzalea, modulo. No. Pasa beste Eta plantea, ratzalea, oza, sea, plantea egin barra egin, eta e, horrea, bozerrega. Oina, ia, gaz, me pedo. Oina, ia, garbitu, boze plante, eta, eta, estrenan ta, ta, taka. Reunginen ia Garbitzen, iru horrenero, ziega Eta pizu dira momentu horiek dekoro eh, mogoratzeko momentu polita bezala da momentu berezia bezala indarra eman Bueno, es Eh, polita. Es cuando es sigo, askotan izaten da, polita. Ba. ateratzen zera, nahi, nahi, da bakarrik nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, nahi, Gure kanpo dut zezu. Herrira, etxera, garaik barri gorri txapen eta hor, klak egiten duzu, badakizu hori bukatuko dela beteala, eta e, eh, eh, Josimai esan dut bezala, berriro barrokakoan ja sistema txartzen zera berriro, gure espazioa hori da, zure burua. Zure burua dago eta, eta egiten eta e, eh, barurakoan jarra gero gogoratuko dizuet, momentu baten, esan zuen, ba, bihurtu zaite, zazaite mendik, ez da zuen, horiak trak egiten duela. Ziegan sartzen zarenean, ba, bon, ba, jende gehiena baitu bere eskatu txikiak ere, ez? Liburu bat, genatia, e, eh, e, eh, gu, gure garaian telebizte izateko aukera, eta guzti horrek ere pixkate laguntzen dut. Ba, eskape txiki horiek izaten ez. Baina eh, eskate txiki horiek, horien iraupena da, beraiei gogoa bat dien arte. Berriro etorriko zaizkizu eta hasiko dira. Ba, eta ba, hori ikusten da dizute? Egurra, egurra. Egurra, egurra. Beraien helburu bakarra eta nagusina hori da, zuntzitzea. Ba, arrunta batekin hori ikusten badutena harreman berezia daukasuna edo, zuretizu da zer, igual daude bakarik, urtean, urtean torri, hane, inutu denotzen egiten da. Hane jende hona bada, txarrak asko daude, baina honak ere bai. Eiten duzu honako harremana, eta bere ikustu dute idatziak egiten dut laguntzen dio, zure eta gizer bat gizer, alako bat egon bako, kenbe lleba, eh? Bagak ez utzara, tio, eh? egin hori ezin dute, zeraiek egin pentsatzen dute, hau eh, ez da ateatzen modu hau guaten da polikiron ez da honek oharrak ego emango dizkio, zer, berai, berai, epatzen dute, hainbat ez dela dut gaude, ikar ikusten ez garenak, eta igual eurako borroka aldi bat bestak ezer, egun berdina, eta ba, daro gauza berdina egiten. Hain zaten, hau mula hostia, beregin, nola hostia urertzen diez beregin artean, eta beregin ego, gara, somatzen dute. Jendea, esan, laguna dauzkate, eta guk egoik laguntzen digu, erabili, erabili ez da, erokizia ez espainoa harremana daukagu, gure artean gire arteko harremana, eta dizuke harri ematen dira zuhori, eta harrek bestea eman dira. Eta, egiten dira, egiten dira, harreman oso polita egiten dira, ez baita, eh, agotan artean. Baina, bitu, guazan ez, zupeteak, edo zan egiten, baina da lehiko espetxea, ziziko pata hau zazean, Ni lagunten nintzen, da, haietatik bi, aislamenko gola potentean, dantzen dut lau kartelero, dedikatzen ziala egunero, jipoiak, e, eh, nialen zara jortan, gurasoa begaixo nitun, da sartzen zean txagula batxatzea, gurasoan argazpiak hautzi, ba, eh, eh, zian gure ustun, ba. Ego behitu hasta hondera da, ba, goizeko zeitan egin eta zeaten martuten ekartzen zatea eta ikitzea zeba. Goizeko zeitan, eh? Behaia erakate, beraien familia, bere etxea, goizeko zeitan, ate iriki, lau gultzen ere batean. Eta nizote gugu, eh? Eta nizote gugu, eh? Behaia nintzak, Eres un cabrón, hemos intentado terminar contigo, pero no hemos conseguido. Eta cierto que corre cual es un bala vaino, pero tú. Un momento antes de Joan ens ha pujado te picoleta, tú tenías ganas de hacer, pues que os tengáis, que tú vais a horigar, esta ja, vaya a donir etica al kilómetro hasta. Muy seco se tan, atea, la urte, eh txakurre postia horrek ba ba da eta orregatiero puerto y luego no disputa tasa se debería tener los más majores es olla los más más nieta estas palabras son modo estas primera dena diez carcelero lo por aquí batzuk izaten dies pasatzen dies e, eh, funtzionaisoa izatera. Funtzionaisoa. Bereien artean ere badaude. Bai. Baina kostatzen zaizu, bueno, bai, humanua, kostatzen bere lana egiten joaten dena. Arrazo daukazu, ez dakiz ez, bueno, eta, eta zu badakizu, zeo ze hola arazo matu. Arazo, ez, guri tokatzen zaigun gauza bat, guri ez eskatzen ez, tokatzen zaigun gauza bat, eskaera bat ez dugu, dugu, badakizu, tokatzen zaigun, dau, eta tortzen eta botatzen dira da, eta no procede. Bueno, si, hau da, hau da, hau da, hau da, hau da, da, hau da, hau da, hau da, de madre, zaten dizute. baina, topatzen tartean, tartean, hau da, hau da, zaten dira, eta dira, zaten dira, zaten Baina marti gamiatzi, desgraziz, kartzelero direz. Kartzelero eta atzo, asko de horrotatu. Benzi <laughs> dutena, bai, Baina, bidez hori, bidez kartzelero, kartzelero. Eta askoi, bera egitza da, tu duen ezti koleto, porque no, tiene humor pa llevar la pipa. Beste da, ezti ez dagoz, eh? Baina ez da horate, gaitasun hori, ez da gizzer, eta un kartzelero de mierda. Hor, hortan behar du bidez, eta tartien tartien badaude funtzen gaixo. Horak ditu, ez da horre dugu bidez kartzeleroan, baina dizunean pertsona dela ez da gizzer, ba, funtzen Ez da horre, logik ez da, funtzen bat daude. Eta berreina, Bai, bai, bai. Gutxi, bai, bai, bai, bai, bai. Ez ari zute norbaitik arazo hau, ez dakit. Guri laguntzea zaio, asko zaio. ez dakit zer. Zite, norrazo, kontakuzo sozialekiko edo, edo nola. Ba, horra ez tratatzen duten jendean, da batzuk, ikusi problema, duekin arazoa dituzena laguntzen diete, eh, saiatzen dira, eta ez dira manan, gutxi dira. Bai, ni gutxi nahi egin bertatu zait, oza, gurasoak eh, bidean, estripu, bueno, ez dutelen zan, baina, eta gizek usatuko bat usitzaio nahi tali, eren brabe, edo, eta da bat eta el cable kanpotik, eta alakuntzara, tirando el kable, esku batekin Horrezak pues, nespetxera, bizitain ditu, eta esan dut, ah, no se gotarde, porque me ha pasado esto, hasta aquí ser, eta, punto no yo, pues de xente hoy. Como que, que a mí se un cable, si, sí, pero no, ahora hago la vuelta, eh, no, que se me va a ver, <laughs> eta, eta, funcionaria que bat, eta, handi, arde, bizita bukatu, eta, dio duro edo rela, <coughs> ba, funcionaria, que, pues, ya, no, maia, que, comunicaciones, comunicaciones, da, que, no sé, que te llaman de comunicaciones, que vayas, que comentan, eta, funcionaria, eta, Amaia, por favor, llama a casa, que se han llegado bien, o algo si sabes algo, porque a mí tu padre me ha dejado privado. Pero no, pero no, pero no, pero no, Eta bere gara, eta Baina, ikua bai, maladura eta ezak. Eta gero daude gauza, gara dira, pixka jartzen duen, eta bai, maladura eta gara egitea bai gira dela. Ni martu denerik imentzenean, martu denerik jartzen duen, eta egoera pixka lasai hau zen momentu hortan eta la emisiko eguna, eh, dure berak, nakartzen bat, eta hon da, ikoten da irikitzen atea, rekuentu egiteko, eta abesten zen abestia, kartzen ero bat, eh. kartzen ero, kartzen eta tipu hazen ez nire, eta ez eta ez ez nire, eta eta ez nire, eta ez ez eta ez ez nire, Horretik mohaka. Baina azuka urtun handia ginen ere, zeurkiz, beste Horrezan bat nurtzeatik martxonaz, intsinaria, eta horrezan nurtzea zaharan gogorra. Eta horrezan ere, orra, nolik, pung, markatzea, ez? Eta lehenengo agunean, nuen e, aldegia, eta hon ginen, eta tipakuntzan gure ginen, eta egon bat ginen ez dakitzen Ba, amaiket. Amaikako gutxi ziren, eta eta benda, eta ni, eta zika minuta! Hola, eta zika zenean Danik, egun batuta, jantipa, azizan da ikusten modula, beste erabatea, jokatzen zuela, beste, beste bina zara, eta mutekoa. Pasaia salda, jendea desberdina salda, eta azizan ja gestean. Eta torre zitea, eta zantean, joa maia, makurtu alpena ez dute egita. Ike, eka itxiazte, eta zinko minutos! Ego, bueno, esportu pues, mekean, minutos. Zizti, pero, Ya me habían avisado las otras, o sea, se con Con Maitane puedes hablar, con Itzi, bueno, pero no vaya <laughs> Joder. sí, sí, y, y, pero no es así. hombre, marcabas un poco, de no marcabas, no. Marcabas tú, tú venías marcando y yo respetaba mi límite. Ya está, no, no. Vaskenean horreki, ba, tipa, osa, konturatu zen, ez zara besteak kontatu en Osea, inbeniai, hainbeste jente zula, Arrunta batek, izan nuen kristona, donosti kaso da, etorusakoa, euskalduna, baina arrunta, nahi jakuta, eta izan nuen. Eta amasi urtetan, e, bakarra izan zen horretan, baina hartu nuen lepotik, ego, txitxeak ah, ematxako, txileak <laughs> jamesa liola bena, eta hartu nuen baldanko. Eta, eta egon nintan, bere bila, neskaren bila modulora gora, zen funtzionari aurrak, zantean maia, Orkaza ninguak, ez dugu ikatzen dira gure txila bat. Eta jo, no zein gara, bera, dober dut lau posta. Baina, bera, ez dugu ez dugu ez dugu, ez dugu ez dugu, ez dugu Eta ez niri, mahuida bat nire hantzeko, bai, eta iparaz, egin dira orkazen nola azten ezagutzen dira, ezagutzen dira, pues hay que arreglarlo. Sí, sí. Va, y si le tienes que dar, dale, porque si una novia pues dale, y da, ver a eta. piscina la tía, dale a ella. Y para aquí, De puta madre. <laughs> baina, pero ni eurruna aldea, atea nintzen, atea nintzen ditute, en particular, konten privado eta hile bete ekografiak, eta bat, eta beti pikoleta bat dina Eta, klar, pikoleta nirekin sartzen zen, eh? ekografiak ikusten zen. Eta, nirekin ah, eh, no, jantzita? ekografiak ikusten Ez bera, eta sartzen zen nirekin ikusten Ai, ez korazon, ai, ez dakiz ez, ai, begarra zira betea, eta, eta, eta, ipase Eta nirekin, osea, Estáis locos, quitamos la esposa a la se la que se cae, pagar para para sacarnos. Cristo bronca, ni te entenderán, digo, hostia. Tático, que estoy diciendo, ¡Que he dicho que se me quitan las esposas. Y entonces al tipa? y te aquí, la crack, crack. Venga, Maya, Un niño, vuelta, de manera, tocando huevos. Las esposas, <laughs> esta, y para la resca, pues Sí, por eso Eta, gu nahi, ja, erditu muenea, oin santa, leh, jo, ja, ja, ja, me kede, jo, jo. <laughs> Karo, beraien, eta, hau, ezia, baina, ja, ingresok, eta, ez, ez, ez, ez, guan, nazioan, araketo, zenean, eta, beri, jo, itxerik, orain, zi, zer hamen, gu, erditu leta, eta, esan, tean, bueno, ja, bine, inerziko, zait. Eta, bai, eh.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 Eta bat ez, eta bat ez. Bai, bai, oza, era, no... Bai, Oro korrean, zazik gume eta, eta batez ere gaztea. Zikoleto gaztea, dira. Bueno, dira bire gertatzen da, no? Dira gertatzen da, gertatzen kontrolik antabila, bai. Osea, gazte bat, gazte txulo bat, etorri bat zarra Bademian ba, askotanen eh? ba, ba. ah, ah, anere berdinak atzela. Sara normaleri, jousteiarespeno biztaza o ateratzen ziren denak balden borroko eh, tipo horren da txarro dizan sibertik taian scuola. Hoydia, ah, bai, bai. adarekin denak gayen, eh, ta, gainatikia, esitik kuma, bueno, tantu poco. Zorra eta iko seta. Kanpena, ez bai, gire. bai. hori da, ez zait egun egin ez zait ez nire, zea, ez da kaldean izite. Osea, kideen, arra, estua, basitzen dugu, ez da, ez da, ez da, ez zuzen ezkutasun duen ez dago. Eta posak, nire beti ezberdin, ikartzela, oza, ikartzela nengo, baina beti, ikertzen zuen parre, eta momentu hona, Osea, funtzionaria pentsatzen zuen, erretak ez dela, eta ki? Baina jokakokak, eta egunero, eta hori. Osa, momentu hona, oso onak egon zuen, eta gero gelditzen zaizuna. Betiko lagunarien. Ez eta igual harreman ez izan. Iguan dara nartu aturtea, batekin egun, baina baina badakitik guzti ba, aizpa garela, edo. Eta tiko gau. Eta China nerearen historia hori baituko noko dela. China historia. Zuritu historia. Zuritu egita duzu. China nerearen historia. China nerearen historia. China nerearen historia. China nerearen Ba, lorre hor adibidez bada hori bai da probaz, ze momento genia zen, o sea, chinoa, txartu dute martu Tipoa hartando la batekin dena gorrez beteta. Tipoa ojonatuta, arronta guztia, bo, espera, la meter palo, bete, <laughs> tipoa ojonatuta, gero zantzigula. Beha pentsatzen gula, hil, akartu gozien dara. Tartxartzen, eta gu, justo, zarrera ginen, bai, Eta bera gira eta zaino, ba, dugu pixka. Eta hoxe mai, ba, hoxe mai, eh, dena man, dena lagundu, eta nara. Ba, egia, eh. Artu txinua, artu txinua, eta zuen zinuten enfermerian, eta zenuten aukera, janari pixka tartzea da. Eta nire uste, hoxe mai, txinu egin, maia nesei eta... Aztean behin arrozak hartzen lehenbiziko, lehenbiziko egunean, da, txinua, eh. txinua, kokona eta? Eh, ez, txinua hauten lurrean, ez da, ez ez kokona, lehenbiziko da, lehenbiziko da, lurrean, kontotan negarrez. Torri zen, ez da, beren laguna zen bat, ikunen, eh, jatetxe batean edo, lehenko egunean, torri zen hau txinatik, zen, zupatean lagian, onlaren tatu gertzen, eta, eta, eta, Gertzen da, zera, atera, behiratzen da, hanei horako inio, pakistan da horretako bat, bere eskei eskua zartu. Onda, zer, bueno, imila eta bat, ogi izaltzen. Ostia, guzten dut txikiu, eh? Artzen zartu zukalde, hartu kutsilu bat, eta bat egin duzu. Egotzen, bi egunean, iparraldea pasatu, no? Ega getxonez, itzik ere, zatzien, hola esaten etzakien. Itzik etzakien ez nera ez ezer eta. Eskatzera zartu zen, urrean botata, depresio bat, imaia, nera Nera, handi ninduen harremana oso na, ze zen, la hostia zen. Eta, karo, sukalde jarri zuten lanea, da, sukalde jarri zuten lanea, da, karo, geho, sukaldean, pasatu zuten, kendu zuten sukalde digan, zera, pozinilla, zera, zartu zuten, zera, hau zaten, hane, mortazari bat zegoen, da, hostia zen honet txin hori gaurriak kursatzen bazaio, zailo, leheno bat garbitu du, beste garbitu du. Eta orduan pasatu zuten, e, eh, gote nila gabeziak. Baina zer bat bitartea, aztean behin, handau bitarte ez? arek, arek ingetzen zuen txinua, eta kartzen zuen, arroz ari ez da egipzeko lezut bolako arrazi. Eta zer mundi oso, oso bitxien zen, apostatzea eta guztatzea, kutu, otoia, baga, beti, eta... Agantzen batilla da state Eh, Pepino Mati, Don Fiandre se da. Bueno, os te quiero. Un poquito de chino otra lanean ipatzen zuten, porque este chino da pie al corredor atlético, la real. <laughs> no den ni, eta si no tiene domicilio no, salir el permiso. Eta bazerien nik erpako behin harreman honan Paco pako caliente zegoen, eta horten da bizitara pako, eta Paco, pako, zer dut, eh, Mosko, pide habla con Paco para que me dé la dirección de su casa. <laughs> no, no voy a ir la de su casa. Yo salgo, voy a Rentería, cojo el, esto, el autobús y me voy a Bilbao, a Lava, dice, sí, en esa ¿cómo cojones? Eta, e, oiak egin dio izaten, errekurtzen, domitidio de un traficante de si, si, si, si, da. da, gara, harreman hona zer, Eta, bakarra da, zuen bidea jarri, eta zuen etxea aldea Ukti bako. Amaia zutzen, eta gero, jari duen, batxik, bako hori zuen, eta maz pelirik eda hosti, etortzen zen guztikoa, etxia, alaiz egin, beti galditzen zuela, egizu, betxak dion, gaina, super espetako berzela, bako, bako, eta bera. Bate, eta beste arteri bera. Bera. Akorri eskerre, eh, ateatzen egin permiso diganda, eske txaldia amaitu zuen da, joan zen. Jo otro mensaje, eh? Jo otro mensaje segundo tiempo. Vale, vale, vale. Si un chisun, eh, te ba, bai, eh, eh, bat. da, eta kasta dira. Nekoa utalak nautan gara kasta? Si, pero a ti te conviene poco, tu no te Zati, nena bate. Eta, baina emakume hori zen, netzako espezie da. Ez gurekin, ez gurekin, ez gurekin, arruntakin eta, arruntak eta bazak noiz zen erosketak egitea, hau, bazote horretan da egoten zen, egoten ziren txoitea, hermana, Eta, <laughs> eh, pasar esto, Jokake pasatzen zuen, nik eolako akordi bat egin dago, nahi hau ziren gozerre bat eh, eta nik hau telefon orte hitzen nien ea zara ziren da, zaten dira dago batean asierre. Joa, hi, mosko, e, eh, bat ingre, eh, modure, kartzela torri martu tenetik beste lagundu dugu, zerbait, opari bat egin behar dugu. <laughs> Armana, barra ikazen, noen berrian, mobiña, perminika, gau. Zaten, <laughs> zaten, margarita, margarita, izin ari aldatu behar dugu, izin ari aldatu behar dugu, izin ari aldatu behar dugu, izin ari aldatu behar dugu, izin ari aldatu behar dugu, izin Gauza pila, bitartez, lortu genuen, espetxe Sorprende el informe. Hau ditzen ema, zen... Zato eh, Tomasen mirat, da ikusten horako horra da, marmitako eta bai. horako, zer, egan, eh, maixeak eta. Eta kartzuk, eh, guardiko amabixeta marmitako tortzen ziren, hau, argin egon arrebia, lasa agabia, tortzen ziren, zariek ematera. Ostia, joder, hau marmitako inda, hubilik ez. Tortzen ziren zu madea, eta parte monja txiki hori, hermana, un trozo de pan, no se sé que, vete, vete, vete. <laughs> Ana, ahí está, que no, pero zorbete. Zorbete sorbete. Sorbete Margarita sorbete ¿Eh? zorbete sorbete de hecho. Oye, hori vos cabrón, se engañan, oye, vos cabrón, ni cante un medio año. eh, Nik Eta zamaquia no amairu Eta dixatua, uste zientik ezak jopeta. mago jai, nengoan ez da José María, esta lleva aquí no sé qué, no sé cuántos años.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 Obus. Por Dios, por Dios, si si yo voy a terminar como vosotros. No, pero es un Gero nik ere porto irudan, eh? Hortze, bueno, lako, kartzere ero bat. Bueno, usa, usa zen boti bat hartu, ez da. Porto irudan da, nahu, ikusten dut Tipo, ez da, hasi eh, sempre bien. Kartzaten dut, eh, tanto que ya vive, pues tendré que incurrir y no con la uva. Vale. ¿De qué nos conocemos? ¿De qué nos conocemos nosotros? Joder, he estado yo ocho años en Matutene, ¿Martutene? Sí, ¿De qué guardia estoy? La guardia de todo, a Ordo quién, se os movía que estamos en el. No, nosotros aquí viviese. ¿eh? Aquella cabrona de goma, lo que os metía a vosotros. ¿eh? La cabrona de goma? nosotros, pero nunca me. <laughs> nunca nos trajo, traía de nada. Claro, arrunda bat arrapatu zuten, bat Eta, claro, arrun, eh, claro, arrun, katxeuan, gazta bat arrunda bat egin arrapatu. Isto, como lo has La hermana Margarita. Eta, claro, oie, basek iten eh, mojak ikartzen zuela. Hala, egin, eta sartzen dut no nago eko dut ¿cómo que gero zuko edo, ez dut gero. Pero eko bat hartu, nori nori jarri, itxi eta gero puntu gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero gero bueno, niño, ya bien eh, a una querida asko dira, eh? Oso, oso, oso, oso. Egoera horre, horre, horre, zari, igual garen bisitetan ere, ba, topatzen zuen no guten zea, leku bat dut, zen duzu, bai, loik eko lekuak eta eta azkenean, horrek nire arroi hona dakako jendea. Zari, ja, azkenean jogatzen aiz, ba, txino zegoen, konterra tarea, eta azkenean hango el eta ya per laguna. O sea, hango hartzen egon etxalo egiteko, eta da hartzen eta, eta beste da tipo aia, txino eta guiago jazten ez pena, da, egotatzen dela batzutan hori oso gauzazu oso txarra, eta espertxea, istripua, eta gizte hori baina. da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, pasatzen zuen azun dena da ikotako diorri, da 20 mil txungatzen doa eta baino hori ondo ondo gogoa ona, eta gara otra hori joa ez ditu baina baina baina inda ez ba, bueno, batzuk zela bonak txara baina ez da komentatu espetxean betxean lasaitasunak asko zen txarro direna borrokatzeko. Zergatik, nien ah, korporatu ditzen, netzako txarrika bat duten. Hmm. Zergatik, ah, ja jendeak izton komodo idari bai. hartu. Eta borrokaz, astutzen zen jende guzila. Espetxek, raro, espetxek konfiguruan zienian, orduan borrokatzen zen, asko zen egin, hor? Orduan ez zen borrokatu berri, ez zaditu, kolektiboan, kolektiboak mandako borroketan, arte hartzen egin dituen, eta bestela, hango balditzak oso hona ziren, eta borrokatu, bai, frontoian dira bazten. Bina gina galdu dute zuten? Bina gina galdu dute zuten? Bina sea, eh, Villagona por mil, y con esto es Villagona, si yo estoy en Puerto Tres, además yo tengo Dueso, Villagona, Dueñas, Top, Salamanca, Badajoz, dan a vuelta a los ojos, ah, ¿no cuánto? Yo me dicen bien una, Villagona. Yo la mendo la nao, hay Luis Hacienda, cancela, claro, aquí tengo usted, hau ireki, ireki, ireki, gozari xamateko. Da ni, entzut, ni azken bihan gana, eta da, kanreko irekitzen duten zau, arreman egiten direz, ez? Ni, ni funtziona jo bakarri ditzen ziaten, deitu izan diak egoita bost Moskor, ez? Eta, entzuten dut, klak, kan, da, Moskor, kanzela, ez da ikusten, han, bidea honan, Moskor! Ostia, nik zan, hau, ara gira, hemen pareta da, eta joan, kanzela ez da Moskor deik, hamen ega isola bentuen, gana, beteta, eta ez dut dugu zi, hau izi, hau izi, hau izi, hau izi, hau izi, hau hau hau que no te acuerdas de mí, también como usted, pues Mario, ¿eh? el único asturiano independentista que conozco. <laughs> Artu tener egontzen, emanio bostekoa, egontzen bi egun, dara bere kontura. Orduan, are kontatu ziren, ¿eh? ze zeuen barre eh, ministroa zen, Rajoy. Rajoy deitu zuen, martu zutzen daria, eh, basaurikoa, iruñakoa eta langraitzekoa. Madri gara zituen, martu zegoen, bigoten horra deitu zituen eta ez grafoen agindua. Zuek ikusten duzuen guztia, ez ba, guztia. Dagutzeko asmorik ez daukaten ikan, horiek guztiak Euskal Herriak gukera. <coughs> Bakarrika martu dereko zuzendariak, zan omen zuen. Bueno, no, jo, bere lagazena, zuzendari espetxea ben hartzen ondoen ematea, eta ez jendia zigortzea, zen ikua zukatela zera, de eh, espetxean egotea, hau da, bai, ikuta bale. Intzuten, zuzendariak kendut, datorri zen, e, beste palentzian okutatzen da, hori botatzean eri, baina, agindu atzen, eh? Madridik agindu hartu zuten, espetxe, Euskal Herriko espetxean da, damuntzeko asmorik gani, inorri ikusten ditzen zeion, zatitxoan, guztiak botatzean. Ez ki etorri ziren, gugolo zabaitea, eta orduan, gero gero eh, kamisetak eta eh, esan, que non se ponía aquella camiseta Orduan eskatu behin gero guet, bakotxak kamiseta bat, eta edo gero gero gero kamiseta egin behar potro agotzen. Eta ez ez, ikastolar, ba, ikaskuntza gaur egun erabiltzen dituzuenak edo oso presente daukatzena? Ikaskuntza bat eta barru, gutxi ginen, gu egun ginen, ez ginen, ez ginen bakarakta, ez ginen bi hiru. Desberdintasun mundian gainetik bidatu da oreka bat, adostasun bat, eta horre egin. bat erabakitzen dena, gutxi eta eta guztiak hori dela dituzun problemen aurrean, inguruan daukazen problema berdina entazatik gure guztien artean, maikaren jarri, itzein agostu eta bakitzuaz, eta muertu. Hori ikasi duten, hundien, espetxe. Thank <laughs> you. Ni bai, eh? adibidez asko ta mintzatzen dugu tertulietan, edo etxea edo parria, edo es? Y gaskuntza gauza asko ikasten ditugu, bai pertsonalki, bai kolektiboki. Eta gero pasatzen zara berak pasaia da bakartzen da, ni ondo gara, baina ja kalean daude, baina kalean berri sortzen za bizitza baina bai da goizero, goizero, goizero, goizero, gogoratzen dituzu lan barruan gelditu direnak, eta lan barruan ze balintzetan daude, eta urtea baten ari dira aurrera, eta bai uste dut bakoitza gure lekutik e, eh, kostiente izan behar garela eh, egoera hor dagoela ez. Eta bakoitza gure lekutik edo bakoitza gure al, ba, jende horrei eskubako eta berdiagula ez, modu batean, modu estean zera di joera potentea. Gero, aldaketa hori, enbeste guztiak hori, egon egon egon zareten egon zareten egon egon zareten hori, egon zareten egon zareten egon zareten Ba, barro... Eta, izin, gazan adotu du pilo, ba? baina da barroa... Baina da barroa, bezala, eh, bakoitza gara mundu, eta ez da berdina tega egon basea gozturte, edo egon basea horieta goz. Ez da berdina egitza horieta gozturte, edo... edo irulo gehi, o ez da berdina semeak egitza, edo ez. Hora, horretan bakoitza egiten du, alduena. Bai, baina, ni bai esan moduke, oza, esperitzera zen dituzenean, Hala, hostia, ez, jo, ez, hartzen eta, eta aldaketa ala kristona, klaro, Kalean zaude eta bat batean, horrezketa guztiak dituzu. Espetxean zaude, kristona aldaketa da. Eta, nahi eta nahi ez, koitu da egin behar dira. Kristona aldaketa da. Aldaketa berdina, da, atera-atera guan. Eta, klaro, Norbait ateratzerakoan ez dugu, jo, ze ondo, jazera da, eta, ja, ban egin dago, atera. Ez bakar, atera hau dago, hiperputeaz. Eta, si berda, dena, dena, dena, psikologiko ki, ez dago ondo, dago, sartu zan, bezala edo kerro. Aparece el aparece aparece me voy a la otra vez. Bai, ematen dizu gogoak, ez dut, ostia, eske... Con más segundo, o sea, eskenean, bizitza hori da, hainbeste... Claro, zuko hainbeste Eta, kontrol, lo bueno, lo malo da, ello. Claro, eta, eta... Kartzera, somos animales de costumbres, eta da, eta egiten ja, alo, alo fácil, eta kartzera zer dago, da egin da. Zuk ez duzu pentsatu behar, oza, oza, bueno, diario, borrekatu, alzatu egunero e, buruarekin horrela, e, argi eta garri utzi beste aurrekoari zuetza eran bueno, borroka hori ez. Baina, zu bat egiten duten dute, egiten dute dana, Ahí viene el programa de la presión de la presión de la presión de la Tartak ez egin. Tartak ez egin. Tartak ez egin. Ez que, egin eh, nik ez, ez, ez nahiz, eh, zantik, ba, eh, ba, ez da, egin, argia faktura hartu behar, ez da, hartu behar hartu, que barruan ez, ez, ez, ez, eh, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Eh, adibide bat, ni atera nintzenean, mire, izpa, hori, tenzu Baina, egia, ni atera nintzen, ume eta e, jartzen dimoen bainera bainatzeko, eta esartzen nintzen bainera nondua, hortxe, itxekten ager bainera horretzen zan eroz, eta ez da gira ditzen zian, eta ba, maia, maia intasun, bitarte amestezio eh? eta ba, zian, zitzen handen borik ematen ez dutarako, ez dakar den jana, bainera. bainera ez da beteko ez dazaterako, osea, bitartean egin afalia edo zeo zer, eh? bainera gau ba, nahi ba, eta ezin duzu bi gauzak batera egin, eta errepidea ere pasatzeko, ose, hola, distantziak, eta eta dura. Osea, ateatzen zara, bat batean, nik, e, kasu. Eh, e, une bat, mm, lana, nire duera, e, eskolara, zun, etorri, e, e, eta enkakoa, no de ez que ez dituzu, ez que ez dituzu, ez que ez ez ez Zaude beste mundu batean, eta gero ja, mazala jara nean, eta zure pizuan, zure kontuak, eta ez dakitzen, Ni nirra hori, zaten nion. Osea, aprobetzatu, gelditzen zaizuna! Zalzik, horrein hazin gozara, beretako espetxe. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? kartela kirola la saion liburuak irakurrir, eskulan ere liburu ditu, bai, hori eh, esan nahi dut. Uza ateraterakoa pasa pribatu. Eta hala. Askotan esaten dugu, esaten dugu, diesk gara gar, ni lanegoneko. Ez dela bai gaurko. Ja, gero nada kitatu, uwal oitu, orion egun batetik beste da, zerrak eta daude. Eta ba, ez dut imaginatzen barruan, sosia eta hala barruan da hori ez da. Duen dituta eta ez da. Horri arakoenik ditzaile, hori ez da. Geraja iba. Bai, eta ez ez da. Bawo zetiko, hizkuntza dela, eta ez da. Nokik txaiok da. Asi bastean 0 pik ikastua. ni lehenengo gauza eta kriston bako erantzen duena, atean nintzenean eta horreta eta horretu nintzenean, ota hau ikusi Ota. Ja, que tu puta no está más seguro. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, putenko ketete eta, da no biterrokea sironda garaz salandare pero mero ejemplo yo soy bien api ahora que no tiene cosnyakelo solidaridad infierno txarren ari zen, ez zarrik berri txikiko bat, batetxe txikiko hon, nebara, hoa, zemaiara, hon, nik ez dut inoen da, nik konsomatzen duen, erdia, pasatzen dukeria, bere da, supertzat, hazi era, hostia, hau hori izango da ez da ditzen bat, eta urte da, ere, ez, lehen oikia, ki, oikia eta, hostia, zalantzat, hoa, eta, jore, agurtu, edo, eskola, hoa, laguna, eta agurtuko konuke, baina, zaten igual beste, ni beste modu batea pentsatzen du berak, ez? Ba, lagatzen duet, bera etortzen. Baina igual, bere hiek erotzen dut, ni somatzen dut horita. Jatikan hilabete, hilabetea, kontrolatzen zera, ba, aziera bai. Kristo guztiak bere bizitia egiten duela, eta aziera pentsatzen duzu, ba, kontara azutaz gaindiak, ni puto, akaso, zu zeuria egiten duzu, beste arrezela, eta, ni, hau ikusten ere ditudanean bakarrik, Azte naiz etortzen, e, etortzen zaik nua ez zela. Ni kaletik ganoan ean, danan bezaren normala nahi, nik ez korritzen ere hona ez da. Ez da Hau, ikusten ez zela, eta hori ez eh? Nik egin, horrein kaletik ezain normala, iruditzen ez espetxean, aire, aire, aire, bat aire, aire, aire, batekin aire, Da igual la gente hombre, que es algo que va a ser gozeita nola, eta ni esan gozietela, martuteneko espetxetik bitu hospitalean. Eta esan txaten dugu eta etako ditu. Eta etorrezian bortak eta etxea denik, eta etorrezen jefe servizio bat, zer tranquilo, tu madu está muy bien, hazme pura mucho, eta hori da, sumez Besteak saia gure. Galdera dit eta Galdera dut, galdera eh, eh, eh, dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera dut, galdera Zeri se, buruz? Ez nahi zezplika, edo zein gau zein gau zein gau. Gatera nintzamean, zer hori kasi, hasi behar nintzamean, lan ikas, arre behar nintzamean, ikasen da, ikas, eh, ikas, ikas, ikas, ikas, e, lanketxe toko korroioak, jendea nortan, ban, bin, ban, ban, dan ikasen nuen, eberak eh, bin, aurro bat ezagra egin nintzen. Baina, ez nahi nuen zerbait pentsatu nuzuna, horrela da, horrela da, eta guntuta horrela da. Gauza asko da pentsatzen dezu, edo amesten dituzu, edo ni atatzean niko dut, edo ni hau, eta ba, gero bizitzan beste gauza askotan bezala, ateratzen zara eta edo zuiten erdia, edo ezin dezu egin, edo eta hola konturatzen zara, egun erokotasunean baino beste dana bezala. E, pertsona bat gaixo jarri dela eta gaixo pasun potonte bat eukiduena, ba, egual momentu horretan bere bizitzan astintzea ratifikatu duzu esaten duena, ba, hor pentsatzen dut hori izango zara, gola da, plan honekin bizi behar dut. Nik eh, lehen aipatu dut, eh, hemen lagunak eh, galdetu dunean, deskonexioak bakarituen eta eh, aipatu dizu ba, bat joan adibidez ibiltzea eta guzti hori ba, oro eh, nola bai, eh, lotu egiten zera ez oro eta pas, eh, pasatako bizitzara, ez? eta zuri gelitzezu, ba, bai herriari buruz, bai jendeari buruz, bai e, inguruari buruz, gelitzezu, ba, zu atxilotua izan zinenek, e, eh, neko gareko, bai dioa, bai e, eh, arpegiak, bai e, egoera, bai e, guzti hori. Eta da, argazki bat izela, daukazu. Eta, irtetzen zerenean, nolabai horrekin zatoz, eta dena aldatu da. Ezer ez dago berizatu, ezer ez. Jendea, ba, bere, zau bezala, bere bidea egin du, e, giroa ez da inolaz ere zurutzi zenuena, e, herria fiziko gi, aipatu duzuan bezala, aldatu dago, eta da, beste, beste, beste planetan. Bai. Right. Zer da zure buruan zaudeteak aldaketan, eta hori gutxi, planeta hortara berriro motatu egin bertzen. Eta zu planeta, utzi zenuen planetan, e, zure pentsak modeak zegoen, zure abentsak zeuden, zure gauza asko zeuden, eta e, eta gauza, eta amets, eta, eta historio kolektibo asko zeuden zuhoiekin gelitu zera, eta guzti hori ezeginda dago, prestatu. Eta e, eh, prozesu bat eman da, bai zure barnea, bai beste guzti hori e, eh, e, eh, gain, bat egon da, eta zu, martxan doan autobus batera ego behertzen berri. Eta guzti dara montatu behertzen. Eta gero zaitasunez eta teknologia zeta ez da gizelta baina hori baino, nire, nire kasu Mobila. Konkretuan, adibidez, enologian eta historio guztia bazter bat erautzi, horretik erikutu bat euskal, egia zen, Pasamitu gutxinez, hirudia bete, eta testigua bat daudenen, ate bat izteko kapaz ez nintzela. Kajoi bat izteko kapaz ez nintzela. Mugatu azalde, laur dara, barruan askotan argia ere, ba, beraien manipulatzen dute, argiaren giltza zer den ere dutazu, eta ate bat iztea edo irekitzea, zer denen ez da gizu. Orduan, irekitzen duzu, e, e, basartu behar duzulako, baina hori ditzen da irekita. Berdin kalekoa, e, etxe zarrerakoa, gerakoa... Eta jatea, jan azkar, hori oitura laguna. Jana da? Ez que, nire garratzekin guan izan, eh, herri barrera, apartzea, Anatorren martutenea, eta nik, nik hon lagun bat, hori ez dago, eta, ostia, txuten dut, haure eta nik zenda 27 obaldeko hori da, arrotza pregitua, patatakin. egin. Kantik ez da zertzen beste ba, bat ema jatea. Eta zen, ez hau da, hau da, txut, hau bat, egin. Arrotza pregitua eta patatak egin bokaiz eta hartu dene atorri, nik bortarai bat dene, pako jaten duen ego, beri bigarre grado amantzen bere txaboloa jasatzen ditzen, ia bi hor Baina horako, eguna, eguna unxiak eta esaten ziren, jangela hundi batean zen zikuten, hori, langosti no batuk eta amaten ziren, den, eta zara, nik enak isen zertzen beste bat den aurriak jatea eta pentsatzen duzu, dana zuri begira daudela eta kiba, da, kabian ez zela, bakoitza berea da, eta <laughs> <laughs> da, ei, ez eh, esto pati, esto pati. Ba, ere, eta, entzatzen bizunako jendia da hola zuri begira, eta nire, ostia, keo, eta normala, auto normala. Ja, ja, ja, ja. Zen bat egun eta zen bat egun eta zen bat egun eta zen bat egun eta zen bat egun eta zen bat egun eta zen bat egun. papela, eta ez da zen dira. Hori, komuneko papela, komuneko papela eta hori botella. Iñor, ez dago zutxagoa, Zerailiz da jartzen elkitzeko zuratea bat dimaukazu, atea txika da, zur lasai zaude. Atea editea bat dimaukazu, ja problema. Baina, eta da, oso diferentia. Baina esan nahi duke, bai, txokalea tortzen zean ean da, familia isa eta laguna, ama, togola topatzen zuzorean, Se beste la sabitza goi lagun bat etorri, no zara. I etorri, no zara, morigo te va a eh. Eskola batean, hori e, importatea, una pertsona, ozia, lagun bat ola una topatzea, eta, eta, sentitetzea pertsona normala. Normala, zebestela, batzutane, eh, etorri berritan, etorrian, ezet ezaten ez dakizu. Eta da, baskaritza eta da, da, Paris. <laughs> Eta, ez duzu nahi, e, etorrian, eta, jo, itxutzen zea, gaur, ordu txikitan goera, batzitzea gure, gure, bat, gure, gure, Eneko bezatu da gutxetik hasi bertzea. Ez daukazu lanik. Eh? Nire bota bat urte pasata. Zer bat azazpi urte egin alde, urte rota bai urte gine Zer egin behar duzu? Ni lana egin nuen bizin guztia. Baina zu egin zure lana, gaur egun ezin duzu. Zer lana dana da ordena horrekin, ez da gizer, bat da gizer. Zer puta egin ez daukazu ordena horrean ez duzu ikusi. Boi bat ez duzu ikusi zekula, zein behar duzu. Ikasi, da gizitzen, nire zidu ikastea. Nik ikusten du gaur egun jende guztia horretan. Horrela ibiltzea baino hori zego, hamen dakote zorri horrekin eh, pasean ibiltzea. Nik, e, eh, beste batzuk ez, beste batzuk eh, metroko mobila zertzen badute, hori behar dute. Nik ez dut horakoen behar, nik ez dut jendeak egin eh, bezea, eta tarte bai, baino nik jendeak nahi dut itzegi. Gogina dukat, deitu eta jasotzeko gizien bat. Egia, ez, horre, pa, pa, pa. Ez dute, Bari, espetxea dauka gaur ba, txarra, jo dauka beste gauz bat oso, oso importantia, kriston laguna biten duzuna, barruan. Kriston laguna, betiko laguna, eh, gerrainia. A disiplina, zer da? Nip, nip, espezifikan artean lagunak egin despeditzeko kristonara zau izan Eta esan nion, directo de ahí, pero no me voy. Yo quiero despedirme con los amigos. Se las genia noticia, ¿eh? te. Y yo ni en tu nizán, vivo tu y ya que tu obello, vete y vuelta acá. Al coaxe pillo, va, a pillo, va, Eta, askoetan, ni orte enseñan, va, a ti a seos, ya que tal etortzen ziren burura, ba, hango gauzak askotan, eh? bai. laguna bat bezala, nahi horrekin. Bai. Eta maitasuna. Eta eta eta hori jakin india eta beti zuen ginean du dia. Hori, bai, elkarre esagutza eta elkarre eh, hori. Ba, eh, esperientzi berdinak izan dut jendea, azken binean. Kapora iten eta nahez da borondate honena jarri oso zaila da. E, baruan egondako jendearen azalean sartzen. Oso zaila. Eta, orduan, asko zaila da, ulertzea, zuri gertatu zaizu, neri, edo zaiguna, zure egoera bizi izan duen bat ez, eh, bizi izan ez duen bat ez hori ere, normala eh, da, eh, bueno, gertatzen da, ozak, nire, nire, nire, nire, nire, nire, ni sentitzen du. Harreman desberdina daukagu. Tu presoi bat egin ekartzen gea eta jode, e, asten gea e, bizi guztian ingo bat bezala. Eta, eta desberdina da, zerbait badakagu. Segituan e, sartzen gea panetan eta zer segituan ulertzen gea, ulertzen ditu eta ulertzen ditu. Ez desberdina da, ez dara hortikan pasa, ezin dibertu zer da hori. Ezin izko da? Baina hori gertatzen da, bizitzako beste guztietan. Bai no, hombre, bizitza hor da, eh? Bai. Uh -huh. Eta, ezu, e, topatzen zera pertsona batekin oso gazte izan dela magaldu dira, ba, baita eta galdu duela, edo, hola gauz potentean bizitzagoa, eta segituan, haman komunean, bai. eta historion da, ba, berdu gertatzen duzu, eh? Este gauz importantea, ikasten da, parruan, da, norberak ikasten duela noraino iristen da zuan barruan zu zure espektroarekin topatzen zea parez parez eta berarekin egoten zea horre zuen limitez hori oso garantzizkoa da e, kabean e, itzasko egiten da eta indarra gotik joaten zaigu baina nan etxaiak egin zaude, etxaiak gaurrein bastaio eta hostiaz, gauza garri, arkitagarri egui duzu hor, ezagutzen duzu zure persona nolako zeran, noraino zauden prest iristera, iristeko. Oso garrantzizkoa da hori. Bai. Eta hor, hartzen ez aite polisa proba. Hor zautzen duzu zure burua. Norztean, non zauden, nora joan nahi duzu, nora ino eman nahi duzu, baten hartu zuen, garrantzizkoa da. Hori hor ikasten duzu. horretarako osasun egitzea <laughs> importante. Porta els pesos una pesada per esquina. barruan, osasuna gabe, oso bat dintzen dut azau, eta perai gainera badakit hori, eta erabiltzen dut hori, gara. Txantajea, txantajea etxen dut dizute. Txantajea bai. moduan erabiltzen dut. Zure hori eta zuna. Iztakia oso estudiak dut dago, ikertu dago, horrela koreguetan, horrela zonizioetan, gure du. Ba, akide zure hori eta zunaz eta jolasten dute. Hala ez? bai. Balakik bai. ez zinen aurkazuna, balakik ez denako, psikologikoki, bai. psikoki, tres nagusten dago bai. bai. Bai, bai, bai, bai, ba, bai. gero, bai. Bai. mina eta egiten da, eta hori ez da honan. Mina hori eta eta azkenean e, orduro orduro da e, dizuten hori eta da bai. ez da da inuna eta mm. eta hori ere importante eta ez da ez da, ez da palpadea zaudu baina bueno, beste da gauza ere bere zira bizi baina aipatzen da, da eh, jatzen da, baina hori ez hori da zifra batzuk dira eta oso hotza dira eta hemen, eh, bueno, detalle batzuk bat dira eh, Eta horiek biderkatu, e, eh, bider sortziron gara batean, ogoita da bordu, e, eh, zainizu bat zehar, eta da, eta barbaria da, bat. eta hori eta dago, hori eta da, niburu bat da, ez da guztu. Eta beste, tortura psikologiko mota bat, barruan. Altatzea egunero, eta egotea egunero, onduro, e, ba hori ez, lehen ez dutena, e, burua gora eta markatzen momentu guztietan aurrekoari nor zaren, oza, esan gabe baina burua horrela eta ez susten pasatzen ez da marratik, ez, oso garestua, ez, eta hori oso mekagarria da, eh? Eta dia oso oso bai. Ez da ez da ez da ez da Ez bat ondean, zaba. Ba, a ber, ine zau, eta zuzera. Zure guan nire. Informe azu, zapadu nahi azu, azpira, eta horra zen dira dut nahi, eta zu berari erakusten bera, tengo, eta horra zen dira. Eten gara. Eten gara. Bera, hiek, zen bat dute, eh, bukari ez iguale, burruka bat egiten bat dut, espetxe barroan, dero pelkarretu dugu. Ah, Zor zimodu dut, dero pelkarretu. Posti bat hartzen dute, urrengo gunean, da hankasura hartzen dut dut. Banan-banan, txaborra hankasura hartzen dut dut oski txarra. Eta zein hauek nola, nola, nola organizatu dira horrela. eta nola kapaz dira aurre egiteko, hemen egitea, egin beste denbora, eta potro daukate aurre egiteko baina, txapatzeko edo, boserreba bat egiteko edo. Ost, ez dut ulertzen, ez dut eh, oski txarra hartzen dut, eta horrentzen da. Etortzen dira, zure txera, eta danan kasura hartzen dut. Eta zuri, iruztu araz, ez ez, berak egin zintxo izatea horrentzen da. Duintasuna dependatzea horrentzen da. Duintasuna zer da. Horregotea hori. txoa, infusia, kafea, leizer, ere, bertxoa faria. Vale. Bai. Zutik egingo dugu, bueno, makiak ah, daude, bai, bai, baina... Eh, baina, animatzen dugu, hori dut, alguna ere eh, zan dugu, ja, azken eh, hori egintza bat duzak gula. azte gira, eta, bueno, eta oso jende, hori xente, oso azoko jende asko partartu dula, eta hori, eta, bueno, hori nagoen katzeko, ba, ba, jendeak egintzen ba, dugu, jendea autoko zaiten bila egin ditut ortilean eta ganaria eta eta jarriko du bizkata hori, bertso hori, orduan animatu ja, una gatzeko bizkata da, eta gero jarritu behar dugu amerikana horrean beste gauztak egiten, eta gara. Eta hori ez algu oso ondo izan da, eh. eh, ez? Horren arte, hain beste da, bertsoa entzutea eta ez zer unekin adibiz hau zuan, ez beti, eta ez dut oso abera zarri izan dela, eh, Ba, kargen genuen bizit posa horre, eta denetari posatzen dut dagoa. Bizitzan ez zela, ez da, bueno. ematen zegoen zen egun egin nola egin, ez zen egiko... eta arreza nola... Interesgarria da, oso interesgarria, hau zabatzea piskala. Genteak, herriak, jatik dezan, ungauten, orain dike barroan dut dela, Baina, bezala, hemen ditzen duguna, bozare ba, egin dugu egun bat ere, horrela, bizkaten duen Osea, Osa, eh, e, eguna zen gaurko horrein duga, bizkaten ezaskute gozera digan egun bat elkartzea dugu, nire, zain duga, da, e, eh, gaztetxan ere, badaude, orain, esan diatu horita, marrola da, urrola da, da, gaztetxeko agere dute jokua, e, eh, ba, nire, eta horrein gogu ere, ba, ba, egin bizkaten dugu, bizkaten ere farra egin, ez ba, da, Zara izango, eh? hori nahi dute, eh? Nahi dena hor urumakur, ez dut eta guztua, bueno, horakoak ondo gara egitea, eta egin bat dira horrein dik pila, barro egin dugulako, hori egin hori egin dugulako, hori Bai, ez da, egoera zaien aurrean, bai, energia pixka, ematea, bai, importantea, dela, eh? Eneko, kezatu, hori, atera gertu, nola dobala, nik, eh, azkeneko kidea agurtu duena, hori ginea oso izan da. Agurtu duena zen antxo izan zen. Batzak urtean bere buruaz beste egin zuen, ez? Ba, akite hainbat kidea horrela gaixorik, atzo zantziaten zuera, daun batek, egunean amazei pastilla hartzen dituela. Hemen, amene, hau zuhortan daude, ki gaixo dauden, ez? Nik, ez daugat batea arazorik, gaixo dauden, ni nahi dut, guztiak etxean egotea. Lehenbaile, gaixoa daudena, eta beraiek erabakitzen duten pauso guztiak onak eta ezain onak nik beraien, beraien aurrean, bere etxeko aurrean eta lagunen aurrean babesa amaldu dut. Zer nahi dut, beraiek hemen egotea. Ez, ez du nahi antxona gertatzea. Eta hori, daukat, klaro da duak. Egin, era, e, beraiek erabakitzen duten pausuak ematea, ez onak ezain onak, zer gara egin guzartu ginean erakundea zegoen. Gaur egun beste gizarte bat dao. Ez dago hori erakunde Han barruan niko kolektiboa zea, bai, baina zuk osatzunik ez badura gazi, zuk eos zein bidea, hau zeure buruakin, ona edo txarra hartu, azken binean, bera erabak da ez? Da etxera tortzeko ere, nik bintzen, nire, nire itzen, itzen, nire itzen, nik presnago, presnago ez, nik beragi gaixo dauden guztiak, hartzen duten bidea berdin zein bateko bestekoa, etxera tortzekoa, zein ditut bizirik nahi dut etxean, bere etxekoen horri aurrea ba, nahi dut. Eta beraien hartzen dituen pauso guztiak, ni beraien aurrean, zeniren aurrean, lagunen aurrean, ba, da, emango dut, beraien nahi dut. badaki nolakoa diren. Hemen kalia magina bat jende ez dakin nolakoa den. Baina beraien nolakoa diren badaki. Hemen dago ni gorena. Beraz, Zaten duzu una pizkada, que igual batzuk igual limpiak dutena gauza bat, ez dakit. Zaten eh, ba, duzu, legoa bat egiteko izan, jatu, praka jetxi. Praka jesten ditu, jesten ditu, jatziten dituenak, eh? Magina bat jendea dago, bizi guztian prakak egin ez duena, lakuta ez egin ez duena. Nik horren aurrean, nik horreke nire izaten diana, otorazkutik pasatzen zain. Nik nahi dut, zenideo eh, lagun horiek, etxean, gurasoen eta eh, lagunen onduan nahi ditut, bizini. Nik ez du nahi antxona gertatzea, beste inorri. Nik azkeneko agurtu nuen, bizitara joaten nintzen, ez nahiz gizo, joango bizitara. Baina ez du nahi hori emateaz, atzo saltzen denean, zuera batek egunian amasei pastilla, nik ez du pastilla ikatzen. Eta kalian gaixo da, edo norre gaixo dagoenak, badakin, joan dezake ambulatorioa, joan dezen zendagileena, berar nahi duenean, ez da gizera. Han barruan, hospitale hartetzeko eta ez da, e, alako garrastazun ikan. Beraz, nint nahi dut, huik danak, etxean. Etxean da bizitik. Ez du nahi, etzai balio. Ez ez, hau, jo, du gaitu dana baino gorra hua, da baino porua. Zer, ikutxan, ez, etzai balio. Da ez da dut, hartzen, duene, hartzen duten erabakian, nire ona, ezain ona, edo txarra, baita txarra ere, zer nire zario batei nik egin ez dago gauza bat, zuk egite bauzu, nire zu bat joar peixe ze badakin norako azaren, badakin norako azaren. Ze gaur eguneko eguera ez da, hoen dela hogei, hoen dela amort urte, hoen dela hogeita ez da, aldatu da, guere aldatu behar. Ez, besteak aldatzen direz, gure bai, eh? Zaten izu, eta nire gauza bat, gauza batzuk, modu batea ikusten ditut, gaur ikusten ditut, ojalá modu horretara, baina nik badaki, izarte aldatu da, eta realista izan behar gara, ez da, hori posible Gaixoak aldaude. Eta gaixo, kartzelan da gaixo egotea da, dobre zigorra. Berarentzako, adio, bere ondoren guentzako. Da, tristea da, zan, bai, ondo nao, etxekoa, bai, zebo gau, da, ondo nao. Dena dakite gaizki dagoela, ez? Eta gaizki jotetik an, klak egitea, oso gutxi, eh? Oso gutxi. Ni, klaro, nago bat hori, eh? Azkoe, eh? ez dut ikusiko ni por el forro, bale? Ni por el forro. Baina izan dut, ni por el forro, barraza dauka. Hau, ze, aurre egiteko, ni ere garaia, nelti zen duzuke garaia borrokatzeko, ba, Orduan borrokatu eh, ez eta ze, aukerek ez dagoen ean inor baino gogorra, no? Ja. Iba, erraza, eh? Nikolako erraza dominatu guz. Marko dio, aiba, katxarroa, ezazu. Nik nire iritzia, nik nahi dut, gaixo guztiak, eta gaixo kire guztiak etxea atortzea. Baina lehenengo, gaixo daudenak, ja, Kaixo daudenak neko dakaten ja, kontzutasunarekin, eta beraiek aukeratu behar dute zer egin oza, bere bizitzarekin. Hori Eta nahi, oza, beraiek erabako dute, eta bezkero, eh, nire onartu behar dugu, eta eta ba, Eta babesa eman, nire, nire klaro ez? Eh? Bai. Eixo, nahuen batei, nik ezango nio, nire ez da, eh, ez? Eh. etxea, gurasoen egotuan, oanai arreban onduan, launa, eta gu, ez nire babesa eman. Alpeni, eman, nire egin alde, ez du, eman. Nire, klaro hori bere zeiko zutenaz, ba, sorionak eh, horak, historioak eh, antolatzen eh, dituzu eta, eta eskaira bakarra jarraitu eta. Besteri gara. Thank you.